prvej línii. Takže dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka, vysielame zo štúdia Bratislava. No, trošku sme meškali, ale to hlavne za to, že teda taký nezvyklý čas aj pre mňa, pretože ste zvyknutí, že určite sa tu vyskytne hodina vlka a určite Boris Koroni a nakoniec som tu ja. Už po tretíkrát v tomto týždni nevypínajte, prosím vás pekne, bude tu aj Marian Vitkovič. Takže je tu so mnou, za to sme trošku došli, že už sme tu spolu. Táto relácia vznikla prehodnotením termínov, Keďže 10.5., keď by som mal mať pravidelne e, ekonomické rozhovory, má niečo Boris a potom ten ďalší týždeň zase ja nebudem môcť, takže sme sa dohodli, dneska nemohol Boris a Vlk, tak ja som tú šancu tak podnikateľsky chytil okamžite za pačesi a dohodol som reláciu, ktorá dnes je, ale bude v línii relácií, ktoré sa volajú v prvej línii. A tak ju nájdete potom aj v archíve. No dúfam, že budem dôstojne reprezentovať slobodný vysielač a aj keď to nie je hlas uh, Borisov, uh, budem sa snažiť hlavne dávať slovo Marianovi, ten má tiež taký pekný zvučný hlas. No, ja som si teda zavolal, doslova povolal uh, Mariana Vitkoviča, a tak nás tu dnes máte, počúvajte, grillujte nás otázkami a keďže ste na Facebook písali, že sa tešíte, tak sa teším spolu s vami, že sme tu. E, teraz večer takto za technikou sedí Martin Bavolár, čiže ahoj Martin. Ďakujem Peťo a samozrejme sa pripájam a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač a prejem pekný piatkový večer. No a Martin bude sledovať vaše telefóny a maily, ktoré pošlete. Samozrejme, že chvíľku nám nehajte na rozbeh a potom ešte nejakých 10 minút ku koncu. Mali by sme končiť 22.30, ale keď nás trošku rozpumpujete a odgrilujete a budú to dobré témy, tak možno aj dlhšie uvidíme. No, <laughs> Martin sa zúfalo divá, ale od toho sme si sem donesli nejaký proviant, aby sme vydržali aj do polnoci. Neviem, čo na to povie Marian Vitkovič, ktorého tým pádom vítam. No, dobrý večer, mne to je úplne jedno, tu si by to nedelo tak kľudne, ale myslím, že to nikto nevydrží. Takže... I to by bol krásny Marian to, takže uvidíme, no však potom aj... Ja, ja, ja štánku to môžem ako komentovať. <laughs> Dobre, no, takže pre istotu radšej poviem, že naše telefónne číslo, to mobilové, sem do Bratislavy je 0944 462 052. Ja to vždy radšej ešte raz zopakujem. 0944 462 052. Pre tých, čo volajú zo zahraničia, pozor, predvoľba Slovenska alebo mailujte na mail studio zavináč slobodnyvysielac.sk a zdôrazňujem, že dúfam, že to budú otázky, hlavne na hostia a budete trošku rešpektovať tú potrebu rozbehnúť tému. Alebo vôbec ani nemáme nejak presne definovanú tú tému tých prvých nejakých 10-15, možno viac minút. No a ja tu vždy tradične takto zdravím aj bratov Čechov a Poliakov a prajem dobrý večer dobrým susedom Maďarom a Rakúšanom. Pozrite sa, ak nám tí, tí susedia pribúdajú. To je veľmi dobré. A všetkým rodákom po svete želám dobrý večer. No, tak niektorým aj dobré ráno pravdepodobne na opačnej pologuli, pretože vraj nás počúvate v 60 krajinách a podľa kolegu Vlka až dokonca v 92 krajinách po svete. Je to neuveriteľné a radostné kam sa skutočne slovenské hovorené slovo môže dostať internetom. No a tu som tak trošku vyčerpal taký ten všeobecný úvod, ktorý vždy býva a e, teraz som trošku v rozpakoch, pretože e, keď sa pozrete na to avízo, E, proste nejak ma osvietila taká myšlienka, pretože tento týždeň som mal e, aj v inej relácii v tej ekonomickej demokracii skoro hodinovú tému e, neplánovanú o ostravsko-karvinských doloch a o tom, čo sa tam deje v OKD. Tak som si našiel obrázok, to je originál ťažná väža OKD, myslím, že je to No a teraz neviem, ktorý dúl, či Baňa, no neviem, či Darkov, možno tá. A k tomu som teda doplňal nejakú takú koláž tých jednotlivých e, peňazí. To znamená, ako keby tá ťažná väža ťažila peniaze, ťažké eurovky, ťažké tisíc koruny české a ako by to menila potom tam v tom trezore na tie zlaté prúty a ako by potom odtiaľ vypadávali tie zväzky bankoviek. A to dáva tušiť, že o čom teda môžeme po prípade e, v rozbehnutom e, programe hovoriť. Ak sa toho neujme potom e, Marian, tak ja si trúfnem nejakých 10-15 minút niekde v nejakom čase hovoriť aj o najnovšom vývoji v tom OKD a keď sa ľudia pýtajú, prečo sa do toho staráš, to je susedný štát. No, pardon, ja som sa stále narodil v Československu a beriem to Ostravsko naozaj ako časť svojej vlasti. Takisto ako Češi e, jednoducho na e, Tatri a na Dunaj nedajú dopustiť. A v tejto chvíli to kľudne poviem aj z iného hľadiska, že e, my musíme byť rozumní, vieme, čo sa tam deje, potrebujeme to sledovať, pretože ďalší profesor exulant profesor eh, zo Spojených štátov, pán Milan Zelený, napísal takú krásnu knižku, kde sa hovorí o tom, že eh, neučme sa z vlastných chyb. No, žiaľ Bohu, neviem teraz, kto komu nahráva, či bratia Češi nám, alebo my bratom Čechom. My sme mali váhostav kauzu, e, teraz sú vlastne ako tieto, táto kauza OKD, krach firmy potenciálny, e, nám to hrozí v US Steel a tak ďalej. Takže stále sme tak nejak v tomto priestore, kde sa takéto veci dejú a to avízo potom dáva tušiť, že možno by som rád aj týmto smerom zameral reláciu, ale predovšetkým je tu náš host, a pretože nebýva často a vlastne ja by som radšej už potom jemu prenehal slovo, Takže keď sa pripraví, tak mu dám takú záľudnú otázku, ktorú mu dávam. Už vždy, keď sa tu objaví, pretože sme si kedysi na začiatku povedali. Takže, Marian, ako to vyzerá? Už konečne padneme? E, ja neviem, čo ste stále padať niekam ty, akože. <laughs> Ale e, principiálne nič sa nemení. Ja som to aj napísal na Facebooku niekde, že ležíme na bruchu a čumíme do jamy a z, jamy, z tej jamy nás nič nečumí e, sme, sme v stave nula. V podstate menová politika vo svete vyčerpala akékoľvek možnosti robiť niečo e, stimulačného, expanzívnou menovou politikou a to odkupovanie dlhopisov napríklad VCB už naraž na limity vyložené emisné v tom zmysle, že vlastne čo sa dalo stiahnuť, sa stiahlo cez centrálnu banku a teraz sa pôjde ešte odkupovať korporátne, korporátne dlhopisy, čiže súkromných e, akciových spoločností, keď to takto poviem jednoducho príde zrejme aj na odkupovanie korporátnych akcií, čo bude veľká sranda. No a podľa môjho názoru príde na tlačenie, alebo teda na rozdávanie tých helikopterových peňazí na koniec tej poslednej fáze, tak v Spojených štátoch konec koncov aj, aj v Európe. E, dnešné čísla očakávané trhom o 14.30 nášho času o zamestnanosti USA sa predpokladalo, že vytvorili 200 tisíc pracovných miest. V apríli prvým odhadom e, vytvoril v skutočnosti 166 tisíc mzdy rástli ročne v priemere tzv. E, non-farmer, teda nepohospodárských zamestnancov 2,5% zatiaľ, ale dosť spôsobom. Trhy na to veľmi nereagovali, v podstate zahrali takú komédiu, alebo teda dúfam, že ešte hrajú. Asi teraz tom, o tomto čase neskončili americké trhy. A fakticky nevieme kudy kam s týmto, pretože tá menová politika nás dotlačila do politiky alebo do paste nulových úrokov, respektíve záporných. A keďže všetci hľadajú nejaký výnos, no, tak sa snažia tie peniaze používať buď na prehrievanie trhu nehnuteľností všade vo svete, alebo opätovné teda po období 2003-2007, alebo potom ešte po prípade na nejaké, nejaké, dôver, e, nejaké e, investovanie na, na kapitálových trhoch, ktoré sa opiera už o takú viac menej konfúznu dôveru pretože výsledky korporácií za prvý štvorok e, všade vo svete boli dosť biedne v porovnaní s prvým štvorkom 2015. E, neviem, podľa mňa politik, politické špičky mainstreamu tzv., ako my hovoríme ľudovo, nemajú žiaden plán, ktorý by mal jasné východisko z tejto situácie, pretože na neho nemôžu mať v podstate. A ja osobne čakám sa to a myslím, že posledný ekonomický rozhovor spomína, čakám na nejaké také E, vyvolanie nejakého ďalšieho show. Teraz už utečenci zrejme ešte sa doznievajú ako téma, ale tak zrejme bude nejaká nová téma vyvolaná v najbližšej dobe, okrem amerických prezidentských volieb samozrejme. A, prezidentský a, a vol, o volie v niektorých štátoch európskych, predčasných alebo normálnych. Takže, takže ten, ten, tá tvoja otázka, že či, či padáme na dno, a či sme už spadli, to je otázka <laughs> podľa môjho názoru taká defetistická, že teda ako prečo by sa mali ľudia prizrať tomu, ako padajú na dno. Aj. Tak síce veľa s tým dneska nenarobia, ale, ale mali by o tom aspoň premyšľať a byť pripravení na to. E, situácia sa nehybe nikam. To je, nič, nič sa nezmenilo od, od posledných týždňov, mesiacov. Čo je vždy predzvesťou nejakého ľudov podľa prúseru samozrejme, ale Ticho pred... ja to nebudem preháňať. Eh, pokiaľ ty si spomínal tému OKD a napríklad u nás tému US Steelu, čiže bývalých VŽ Košice a podobne, k tomu sa môžeme aj širšie dostať, ale ja, ja začnem takou, takou skečou skôr, že momentálne, a to dneska bolo myslím, že na nejakých českých, českých novinách, tuším na, i, i dnes, eh, že čo, čo riešime s tým OKD, že tam budú teda odstupné vyplácané tým zamestnancom, čo prídu o prácu, Eventuálne, že Sobotka alebo ďalší členovia českej vlády slúbujú ešte také špeciálne dávky navyše nejakých 7-8 tisíc českých korún po dobu 3 až 30 mesiacov po opracovaných rokov zrejme v tých, v tých doloch. E, a teraz tam ľudia o tom polemizujú, že to je hlúposť a že prečo by mali mať nejaké špeciálne štatúty zamestnanci a tak ďalej a že to je o voličoch a teda a zároveň sa tomu bude informácia, že momentálne v Čechách je avizovaných, inzerovaných teda 70 tisíc pracovných miest, ktoré sú neobsadené, voľných. E, to isté počúvame u nás, že ja neviem, minule profesia SK, myslím, že zverejnila, že pred voľbami tesne, teda pred parlamentnými, čo boli 5. marca, že 56 tisíc pracovných miest je voľných, avizovaných na portáli a veľká zábava v USA, kde, kde Eh, hovorím, dnešné čísla o zamestnanosti boli dosť, dosť biedné. Eh, je dokonca avizovaných historicky najvyšší počet voľných pracovných miest 5,6 milióna. No, 5, dneska budeme milióna. polemizovať, no, to vidím. Ja som, ja, som, ja som ako... Ja sa to vždy smejem na týchto, na týchto, na týchto dátach. Aha, ešte, že tak. Pretože tu vznikajú dve veci, tri veci. Eh, prvá vec je, že ten model globálnej ekonomiky dnes je doslova do písmena efektívnostne dávkový. To znamená, že ty, keď presúvaš výroby, e, rozšíruješ výrobu, získal si veľkého zákazníka, neviem, z automobilového priemyslu, nejaké subdodávky a tak ďalej, tak robíš e, nábory a investície a nábory ľudí dávkovo v podstate. Takisto ich dávkovo potom prepúšťaš. Hej, pokiaľ dojde ku veľkému neočakávanému poklesu, napríklad prepadu globálneho obchodu a tak ďalej. To je prvý efekt. Zároveň ľudia sa tiež menia dávkou, doslova. Je celkom možné, že napríklad e, v Rakúsku alebo v Nemecku sa ruší nejaká prevádzka nejakej firmy s 200-300 zamestnancami, chystá sa presunúť treba na Slovensko do Čech alebo niekde inde a oni vlastne už teraz inzerujú 300, 400, 500, 600 pracovných miest, e, samozrejme kvalifikovaných, e, remeselne zručných a tak ďalej kvôli tejto zamýšľanej operácii, na ktorú sa potom vypýtajú ešte investičné stimuly samozrejme. A neplatia dane. E, ďalší problém je, že obrovská, obrovská časť týchto, týchto voľných pracovných miest samozrejme je, špeciálne u nás v Čechách na Slovensku, e, obrábaná, keď to takto nazvem, tzv. pracovnými agentúrami. Čo ďalej nebudem vôbec vysvetľovať, lebo to je každému no, zjavné, o čo je, ide. Téma na celý večer. A nebudem teraz ja tu ako ľudí poučať, ktorí s tým majú skúsenosti tak či tak a nejaké e, negatívne. A, a tretí najpodstatnejší efekt, ktorý existuje, je ten, že napríklad v Spojených štátoch, keď začali e, rozoberať tento fakt, že momentálne v situácii, keď tá ekonomika je, chap, je vnímaná Američanmi negatívne v podstate, a to je aj e, potom dilemou do tých prezidentských volieb, samozrejme Trump, Sanders po prípade versus e, Clintonová, ten tzv. mainstream, aj republikánsky, e, že, že napriek tomu ľudia sú nespokojní, prichádzali v minulosti o pracovné miesta, hlavne v priemysle, teda vďaka v úvozovkách e, čínskej a inej konkurencii, e, globalizovaného obchodu a tak ďalej. Tak ten problém je ten, že včera ten, ten <laughs> článok na tom americkom serveri hovoril to, že je 5,6 milióna voľných pracovných miest, ale prvých 15 e, profesí, ktoré sú tam menované, že sú požadované, sú cloudovanie, data mining a iné dosť špecifické, hm, podľa by som také aj trocha nepríliš civilné zamestnania v oblasti IT sektora. Také moderné zamestnania. Čiže, čiže to a tam to bolo vymenované v 15 nejakých špecifikáciách, ktoré teraz nebudem opakovať. Ako. Čiže, čiže dá sa povedať, že možno, že na nejakej 13. 14. prečke už bola nejaká profesia typu čašník alebo čo, ale tých prvých 10 flekov v podstate alebo profesí je vyložené z oblasti ešte stále teda dúfajúceho v expanzívny rast eh, IT sektora eh, a všeobecne týchto, týchto informačných služieb. A to je, to je pre mňa eh, veľká zábava, pretože v skutočnosti, keď si to rozmedíš na drobné, tak e, neznamená to nič iného ako, ako to, že vlastne sa firmy celosvetovo aj Spojených štátov konec koncov predbiehajú v tom, že kto bude lepšie šifrovať dáta na svete. A kto bude mať lepších zamestnancov, poviem to úplne otvorene. Respektíve, kto bude lepšie využívať pozbierané hromadné dáta od, o spotrebiteľoch, o občanoch, o užívateľoch internetu, samozrejme sociálnych sietí a tak ďalej. Lebo jedine z toho vytrieskaš nejaký, ale oni sa teda dúfajú aspoň, ne? vytrieskaš nejaký produkčný model, nejakú sieťovú, sieťovú bázu, platformu, na ktorej budeš umiestňovať reklamu, zarábať a tak ďalej, ponúkať nejaké produkty a vytlačať iných z trhu, hej, po, po vzore Amazonu a tak ďalej. Čiže, čiže toto, je, toto je komédia, pretože v skutočnosti e, tieto pracovné miesta, aj keď sú vysoko špecializované z dnešného pohľadu, nemôžu byť v takom, v takom rozpetí e, obrovského dopytu, prvá no, vec. To je ten kvartérny lebo sektor. zároveň, no, ako ten, ten sektor, sektor sa, sa rozširoval, rozširuje sa a inovuje v neustále, to ja mu ako nezazlievam, tak zároveň vlastne obmedzuje konkurenciu. To znamená, ak ti Amazon obsadí 50% trhu, dneska Amazon asi 50% amerických domácností má nejaký kontrakt s Amazonom. Hej? To znamená buď ten celoročný kontrakt, ktorý má all inclusive, alebo nejaké parciálne služby. Čiže tam už ani nie je priestor veľmi kde rád. zároveň, samozrejme, zároveň tie, tí, tí menší vypadávajú z trhu alternatívnych, ktorí by to chceli robiť. Respektíve, ak tam chcú na ten trh vstúpiť, tak znášajú obrovské vstupné náklady vlastne, aby vôbec prerazili niečím túto platformizáciu. A takže takže to, tá, táto, táto mytológia o, o nekonečnom množstve voľných pracovných miest je, je, je absurdita v podstate. Plne súhlasím. A hlavne, čo je absurdita, je to, a to je v kontraste trochu možno, možno s tými problémami typu OKD alebo US Steel a tak ďalej, že e, v globálnom obchode slobodnom, tak ako, alebo liberalizovanom, E, neexistuje matematická možnosť, aby ty si tvrdil, že dokážeš rozširovať produkčnú sféru súčasne na rôznych e, častiach sveta, ja neviem, v Európe, v Rakúsku, na Slovensku, e, v USA, v Ázii, v rovnakých odvetviach, dokonca pre rovnaké firmy. To je úplná hlúposť. Tie firmy vždy umiestňujú investície podľa toho, kde nájdu ten faktor, ktorý je pre nich výhodný. Niekedy je to umiestnenie geografické, pozemky, čo im poskytne vláda, Niekedy sú to vyložené, vyložené kešové peniaze, čo poskytujú niektoré vlády. Niektorí, niekedy sú zamestnanci samozrejme, ktorí sú dostupní v nejakej štruktúre a sú relatívne lacní teda voči tomu, čo predtým niekde produkovali. Takže, takže neexistuje model, ktorý by dokázal, a špeciálne v, tento, v tejto situácii, aká je dnes v globálnej ekonomike, ktorý by dokázal zabezpečovať nejaký zjavný rozvoj na viacerých teritóriách v tom istom súčasne. To je úplná hlúposť, to, to sa vylúčuje. Čiže ani ten na počet e, voľných pracovných miest na rôznych platformách alebo serveroch e, v rôznych krajinách v skutočnosti nedáva, nedá, nedáva súčet. To, je, to sa prekrývajú tie, tie dáta alebo tie ponuky. A hovorím a špeciálne v tých Spojených štátoch amerických, e, je to viac menej komické, lebo ak, ak si Spojené štáty americké predstavujú, už majú takú skúsenosť, samozrejme majú takú skúsenosť e, s rozvojom finančného sektora, ktorý preto, pred tým vypuknutím krízy 2008-2008 vlastne už expandoval dnes neskutočným rozmerom, dá sa povedať, že pokryl cez 15 HDP vytvoreného a potom to aj tak dopadlo, tak, e, tak ak si oni predstavujú, že, že budú mať, e, ja neviem, aký, aký, aký podiel e, cloudizácie, teraz to je strašný termín, ale tak musím to nejako zbudovieť, alebo, alebo data miningu na HDP, <laughs> tak to je samozrejme úplná ovadina. Takže, ale jasné, bojuje sa o ľudí, ponúkajú sa miesta a hlavne sa teda snažia získať tie firmy, čo je úplne logické, to sa nedá zazlievať, čo najkvalifikovanejších mladších ľudí samozrejme na, za, za čo najvýhodnejšie peniaze, pochopiteľne. A, alebo preťahnutie hviezdy, eventuálne z tých niektorých odvetví vývoja. Aj keď to je ťažké, to sa robí skôr interne, nie cez nejaké inzeráty samozrejme na, na, na pracovných e, portáloch alebo na nejakých špecializovaných platformách. Ja osobne nemám, nemám e, vôbec tomuto nejakú optimistickú predstavu, ale, ale fajn, ono samozrejme niekedy, keď si uverejňoval fyzické inzráty písané alebo niekde na stenke, že sú tu nejaké pracovné miesta, tak dneska v dnešnom svete Eh, kompletnej, kompletnej informačnej, dá sa povedať, diálnice, to už ako sa, sa napočítava exponenciálne, hej, tie ponuky, alebo či sú reálne, či nie sú reálne, či sú opakované, či sú to sami, sami obchodní zástupcovia a podobne, to je úplne jedno, jednoducho to napočíta. No to je presne ono. Ináč prepáč, ako, že ti do toho leziem, lebo to je predsa len trošku iný typ eh, relácie a ja si tu uplatním trošku tú možnosť eh, hovoriť o tom trhu práce v tom zmysle, že prvé napadla ma taká vypointonovaná situácia, že tam tam už stačí skutočne niekde na tej naj, naj, najglobálnejšej úrovni, aby to niekto všetko dal dohromady a vyhlásil, že to sú spojené internetovské služby, národný podnik, proste už len nech to niekto zobere pod seba a je to vybavené, pretože oni sa takto veľmi koncentrujú a dávajú dohromady. A druhá vec je to, keď hovoríš o tomto trhu práce, s tebou úplne súhlasím, že je obrovský rozdiel, ako nám teda tie médiá hlavného prúdu tu umývajú hlavu, ale že veď miest je do dosť a len treba a leniví sú, že sa nehlásia a podobne. Nož ono je to naozaj tak, že tá štruktúra tých e, zamestnancov alebo tých, čo sú na trhu práce, absolútne je úplne mimo tej štruktúry požiadavky týchto pracovných trhov, čo teraz sú. Áno, ja som... No, dobré, dohovor. dobré, Ja, ja som mieril skôr do toho ešte s tou pointou, myslím, že aj túto kolega e, Martin, to pochopil veľmi rýchlo, že v skutočnosti, keď ty, a ja poznám tie firmy mnohé, niektoré sú aj na burze, ale málo je na burze ako kotovaných, oni majú špeciálne kontrakty s americkou vládou napríklad, s rôznymi službami. USA dneska, dneska tých, tých, tých eh, bezpečnostných, štátom, bezpečnostných agentúr federálnych, špeciálne za, za Búša sa to neskutočne roz, roz, eh, rozmnožilo ako, ako potkany doslova. slova ja neviem, či majú 30 alebo 40 špeciálnych inštitúcií, ktoré nerobia nič iného, sú nacúcené na štát, na federálny rozpočet a vlastne robia nejakú špeciálnu bezpečnostnú šubu, vnútornú, vonkajšiu, špionážnu. To už nie je dneska o FBI alebo o CIA, to, ako, to, je už, to sú také, by som povedal, také dinosaury už. Všetko je to outsourcované. ja, ja som chcel tým, tým ako naznačiť takú pointu vlastne, že e, prestava sveta, kde sa bude veľká časť vysoko kvalifikované pracovnej síly lebo to je naozaj vysoko kvalifikovaná pracovná sila. Vždy musí byť lepšia ako konkurencia, aby bola pre tú, pre tú firmu prínosná samozrejme. E, zaoberať tým, že bude vytvárať súkromnú špionáž alebo pološtátnu špionáž, <laughs> tak taká predstava sa tam prípada chorá. A to, to sa momentálne bohužiaľ deje. Ale v tom prípade sa opýtam, že dobre, tak budeme mať takéto všetko, všetci si budú konkurovať, všetci sa budú strážiť navzájom, všetci budú data miningovať a cloudovať ale potom sa stane to, že, že si otvoríš slovenské alebo české alebo neviem aké noviny a zistíš vlastne, že ono to je úplne jedno. Lebo príde nejaký stricov, dostane nejakú štátnu zákazku, vyvarí z toho, alebo nejakú zdravotnú poisťovňu ocení poistný kmeň ináč, teda poistný kmeň, aby sa to rozumie, ľudí vlastne ocení ako, ako, ako, ako, ako ovce vyplatí si z toho daňovú stratu 200-300 miliónov, teraz vieme všetci, kam, kam mierim približne, a odvedie to na nejakú Panamu formálne, alebo na Bahami, a keď <laughs> nikto nevie, že kde by to tam bolo asi, hej. lebo v skutočnosti aj tie ich banky sú len, sú len také cedulky na nejakých budovách, e, tiež cez nejaký, nejaký elektronický systém. Takže potom na čo nám je ako táto celá e, hypersofistikovaná informatizácia spoločnosti a aj súkromná, keď, keď e, kradnutie peňazí z verejných zdrojov, z povinných odvodov a ich pre, pre, prevádzanie po svete hore-dole je, je fakticky stále ešte primitívny pirátsky. Čiže na čo by nám to vlastne bolo? to, je, to je tiež otázka, že prečo my sa zaoberáme niečím, Teraz to nechcem ako, ako relativizovať, prečo my si myslíme, že nejaká produktivita alebo efektivita prichádza z toho, keď potom príde niekto, kto odrbe, štátu pol miliardy a v podstate to urobil <laughs> veľmi jednoducho tým, že, že tu 25 rokov spradí alebo 30 rokov a robí si tu, čo chce. No. Bez toho, aby ho kdokoľvek, kedykoľvek mohol postihnúť. A v prípade, že príde, príde na nejaké vyšetrovanie na policajnom zbore, alebo to je ten formálny postup, tak samozrejme tí policajti sa z toho zbláznia, lebo oni nevedia, čo to je zmenka, nevedia, čo to je právo takého takého štátu, to aj nemôžu vedieť konec koncov, nevedia, čo to znamená taká, taká klauzula v nejakej investičnej zmluve, čo máš 300 strán, aj ako teraz napríklad pri predaji streamu alebo pri predaji slovenskej elektrárny čiastočnou, teda odpredaj zase. Čiže ako to sú, to sú zabavné, zabavné situácie, ktoré musia ľudí frustrovať. Lebo na jednej strane budeš počúvať, že máš byť kvalifikovaný, máš súťažiť s tými ostatnými, hociaké činnosti to nerobia v informačných technológiách a môže byť naozaj vysoko kvalifikované. A na druhej strane Eh, šestina alebo, alebo viac toho hrubého domáceho produktu každý rok vlastne prechádza takýmito eh, mimo data miningovými kšeftami <laughs> nejakých stricov. Tak potom ako, čo to vlastne vystrajeme. Tam je obrovská priepas a znova doplním, že to je totiž to tak, že dobre, že ťažba, výroba, to je ten prvý sektor. Obchod, eh, to je druhý sektor, celá tá logistika okolo toho. Služby, tretí sektor. Ten kvárterný, čiže štvrtý sektor, to boli všetko tie IT a všetky takéto veci, ale to, čo už hovoríš? To už je niekde akože to sledovanie, špicelovanie, data mining, čiže zbieranie údajov, všetky takéto veci, to už nejaký piatý sektor. Kam to vlastne utekajú? Mm, ja si myslím, že hlavne ten šiestý sektor v, naši, v krajinách nášho typu je hlavný šiestý sektor a to je, to je alebo neviem, sedme oko, alebo ako to chcete počuť, a to je, to je jednoducho šlachta. Ako... A, tak to, <laughs> už sme, to už sme došli na záver. <laughs> <laughs> to už môžeme končiť reláciu, lebo to je naozaj... Ale nie, nie, súhlasím, ale tu naozaj doplňam v tom, že aby trošku ako aj naši poslucháči občas rozumeli, že je obrovský rozdiel teraz na trhu práce, ak sa to ešte dá vôbec spomenovať, že to je nejaký trh práce. Je, ešte poviem príklad, ako veľmi, veľmi čerstvý. Len dokončím, že toto sú všetko ľudia s nejakou kvalifikáciou, ktorá doteraz bola platná a e, potrebovali ju firmy, potrebovala ju výroba, všetky tieto sektory, a... ale teraz je najväčší dopyt po tých 5 a 6 sektoroch, čiže tam už v podstate sa pohybujú možno len tí, čo sú narodení po roku 90. Fajn, bolo by to dobré. No, ja, ja si nemyslím, že by aj starší človek to nezvládol, keby veľmi chcel, ako v pohode, aj sú aj takí, to sú špecialisti a majú aj vyšší vek, ale o, to, dobre, jasné, že mladší majú k tomu oveľa bližšie, ale Uh, napríklad pre mňa je šokom, a to tiež demonstruje tú povahu globalizácie, že Magna Steyr, Rakúsko, čo je firma teda v Korutánsku, mm-hmm. E, v Štajersku teda, E, a Kontansku e, mala včera nejaké výsledky. To je subdodávateľ pre automobilový priemysel, pre takmer všetky značky niečo robí, tak to by som povedal globálne. A zároveň sám robí auta, teda ešte nejaké. A oni e, <laughs> mali, mali nižší odbyt e, tento kvartál, aj myslím, že minulý rok. E, zároveň mali nižší zisk, ale zároveň tvrdia, a to mňa šokovalo, ale chápem, rozumiem tomu, že momentálne spúšťajú pre dva nové závody v Rakúsku obrovskú náberovú akciu pre 3000 zamestnancov. 3000 zamestnancov počuješ dobre. No. vyloženie automobilových teda profesí automobilového priemyslu rôznych, teraz nebudem všetky menovať tu. E, s tým, že, že to spúšťajú preto a bude to zrejme na teda nejaký, bude na nejakých pracovných portáloch rakúskych, nemeckých a nejakých možno aj verejných agentúra sprostredkovania práce, AMS a takéto veci, E, že idú, očakávajú veľkú expanziu zákazov pre e, Jaguar Land Rover. No, tak ja no, sa potom pýtam, ten... ale čo my mm-hmm. budeme robiť s Jaguarom Land Roverom? A toto chcem povedať, že v skutočnosti e, tu dochádza, aj keď tam môže byť samozrejme iná, iný typ produkcie pre nich a tak ďalej, ale nemôže byť úplne odlišný, tie auta nebudú mať tiež 260 typov. A že fakticky my už dnes, ako, ako tie, tie vlády v tej zúfal, v zúfalosti sa vlastne snažia tie firmy E, národne pristupovať k udržaniu toho kapitálu. A je celkom možné, že dokonca v dvoch, troch krajinách vedľa seba prebieha súčasne rovnaký duplicitný proces toho, že nejaká firma e, tam lokalizuje nejakú výrobu, e, dáva prísluby nejakých veľkých objednávok pre, pre budúci odbyt a v skutočnosti ona nevie, či ten odbyt bude mať zabezpečenie alebo nie. No, čiže čiže mať... môže mať veľmi ľahko stav a to je nebezpečné. A to, to je ináč, to je zdokumentované v, v globálnom obchode po roku 85 alebo 95 špeciálne, že toto, sa, sa, tieto, tieto busty a slampy nastávajú práve preto, že sa prestrelávajú, e, jednoducho sa preháňajú tie očakávania e, manažerov odbytu a teď, a dokonca sú tie očakávania nekoordinované. Super. To je zdokumentované to... stránku napríklad ECB. ECB robila obrovské porovnávania e, reálnych výsledkov rastu HDP, exportu a tak ďalej za eurozónu s tzv. E, indexami manažerských nákupov. To sú tie, ktoré sa dávajú kvôli trhom kapitálovým, že ako očak, aká je nálada teda v priemysle, objednávky, či to je v Číne, alebo neviem, v eurozóne, v USA takisto samozrejme. A fakticky vždy sa zistilo počas, keď sa spätne tie dáta porovnali s tou skutočnosťou, že tie realitarita bola o mnoho nižšia. že jednoducho tie očakávania sú prestrelované a zároveň sú nekoordinované. Tých jednotlivých, navzájom si konkurujúcich e, automobiliek alebo iných firiem v rôznych odvetviach, aj v službách konec koncov. Čiže to, to v situácii, keď sme naozaj v tom svete tých takmer nulových úrokových sadzieb, e, je, je komplikované. Takže preto ja mhm. hovorím, že treba brať rezervou tieto dáta alebo tieto nejaké informácie, niekedy aj propagačné vyložené o tom, že koľko je voľných pracovných viez a koľko všade je čoho všetkého možného. Bodaj by bolo, ja, ja s tým nemám problém. A v skutočnosti veľká časť toho nie je reálna, je duplicitná minimálne. To si povedal viacero signálov, ktoré potom zoberiem vážne, ale chcem aj trošku uzavrieť ten pracovný trh, aby to nebolo e, v tomto smere. Ale je to vynikajúce, že sme týmto smerom išli a o tomto sa bavili, pretože e, ja to kľudne poviem tak, že e, tá kritika tej minulej doby začínala niekde tam, že ale veď všetky tie krajiny už mali rovnaký priemysel, rovnakú štruktúru a nevedeli sa pohnúť ďalej a nevedeli konkurovať a tak ďalej. Nepripomínam mi na to náhodou to isté, že momentálne sa naozaj všetky tie národné vlády, pretože existujú národné štáty, ešte snažia ten kapitál, ktorý je niekde virtuálne vo vzduchu, chytať dolu na tie svoje územia týmito všetkými spôsobmi. A pritom je to smiešne, lebo sa vytvárajú tie paralelné štruktúry takmer všade v tomto prípade. A druhá vec, e, chcem už dokončiť ako ten pracovný trh e, s tým, že tam by sa dali ešte urobiť dokonca zvláštne špeciálne e, takéto relácie, ale nechcem ako týmto smerom ďalej ísť. Potvrdzuje to presne ten jeden fakt, že všetci ľudia, ktorí dneska e, sú gňavení tým hlavným prúdom, že ich informujú o tom, ale veď tých pracovných miest je veľa, čo robíte, však sa hláste a podobné veci. Profesia, práca, job za všetky tieto webové stránky a všetky tieto veľtrhy práce a podobné veci. To je všetko na nič, pretože oni, ne, oni hľadajú e, všetci do jedného v podstate z toho rebríčku tých prvých 10-15 15 profesí a pozícií a tie ostatné ich nezaujímajú, pretože tie momentálne už na trhu práce skoro ako by boli nepredajné. A to nech si ľudia pre Boha uvedomia, že tu bude nutné e, skutočne buď sa teda naozaj veľmi tvrdo, a teraz to poviem tak liberálne, rekvalifikovať na silu sám individuálne na takých tých data miningov a cloudistov a podobných vecí, alebo jednoducho si začať vytvárať vlastné príležitosti. K tomu už ako takú bodku už len to poviem, že keď hovoríš ten data mining, veď dobre, ja mám 60, už som teda šiel do predčasného, na poslednej práci, aj tak tomu niektoré firmy nerozumejú. Na poslednej práci som im urobil perfektný data mining, kľudne poviem, naozaj to bola tá spoločnosť ložiskárska, kde som im posťahoval zo všetkých možných e, e, webov a zo všetkého informácie o tom, kde ako ložiska, ako v spoločnosti podobné veci. Viete, čo na, na ten nešťastník nakoniec, ten hlúpy manažer povedal? že ja som sa dva mesiace flákal za počítačom a nič som neurobil, aj keď som im odovzdal kompletnú správu data miningu presne o tom, ako vyzerajú trhy, kde všade je možné sa uplatniť, čo všade všetko možno robiť a tí nešťastníci to ani len nepochopili. Čiže pozor, tu nie je chyba vždy iba v tých zamestnancoch. Tu je chyba aj v tých firmách, ktorí vlastne ani nerozumejú tomu, čo vlastne majú očakávať od týchto nových profesí a od toho, čo vlastne hľadajú. Ja neviem, Marian, vidím na tebe, že ne, ešte ja možno chceš, zakonč- ale keď to ukončíme, ako, tak... Zakonč, než zakončiť, Hej. ale poprvé vypadám na kolenivci. Prečo? <laughs> ne, alebo akože spochybnujeme veľké úspechy trhu práce. Hmm. Mimochodom, tak e, najlepší úspech trhu práce je zmeniť štatistiku. To urobili aj v Európskej únie, na Slovensku aj v Čechách. Klasifikácia nezamestnaných, ako sa robí a tak ďalej, hlásenia a bla bla bla vyraďovanie z evidencie. To sa robilo niekoľkokrát už od, ja neviem, roku, odkedy. A to sa robí aj v USA mimochodom. Ale to chcem povedať, že e, mňa napadlo, včera som napravde mm, videl nejakú recenziu na novú knihu Švílíkovej, Ilony. Tak no, hej, hej, budem mať v Bratislave dokonca. Dúfam, že už nebude prednášku. kandidovať za tých občanov Zemanových, ako <laughs> zbytočne sa zakope zase niekde. Ako na veľa vecí vie, samozrejme, niektoré ešte sa naučí, ale kniha je určite dobrá, neviem, ak sa presne volá, teraz by som nekecal. Ale v diskusii, v diskusii sa mi páčilo, e, prvý človek, čo to napísal príspevok, bol tam asi dva iba vtedy. Tak rovno napísal, že no, doba, keď musíme spotrebovávať, aby kapitalizmus mohol vyrábať, znamená neodvratný konec kapitalizmu. <laughs> A to je presne vystihnutie toho. Čiže obyčajný človek, ktorý sa volá, neviem, sa má prezivku nejaký, možno, že Jano Bano napísal vlastne, vystihol celý problém, ako, že my máme spotrebovávať, ale v skutočnosti, keďže stredná vrstva zmizla globálne a nemôže ani sa nejakým spôsobom za tejto distribučné situácie a nerovnosti reparovať doslova a už vôbec nerozmnožovať, ako sme si všetci žimli, tak, e, tak sa nám to nedarí. Tak potom ako to chcú tie vlády a tie štáty a, a, a tá druhá strana, ten kapitál, akože, ako zabezpečiť. No tak môže tlačiť ceny dole, môže byť deflácia všeobecná, ale potom nepokrie amortizáciu marže investícií. Takže je to celé, celé blbosť a potom vznikajú samozrejme to, čo ty hovoríš, čo určite funguje veselo všade, aj kvôli tomu, aby sa získali tie investičné stimuly kadejaké a tak ďalej. E, existujú duplicitné investície, existujú kapacity sa budujú, ktoré nebudú naplnené jednoducho. Už dneska nie sú naplnené. Odbytom teda. Takže tento svet je veľmi jednoduchý, ale ešte chcem len toľko povedať, že keď budú ľudia vypisovať, e, ja sa okravo, fascinuje ma tá iniciatíva, čo vznikla, že kvôli konšpiračným webom, či nejakí blbci tam akože, aby nebola reklama na konšpiračných weboch. Ah, tak to ja to skutočne, skutočne rehotal, lebo ja keď si otvorím e, to, čo sa na Slovensku považuje za mainstream, a to nič nového nehovorím, tak to je, to je teda iná konšpirácia, musím povedať. Alebo selekcia, autocenzúra a normalizácia. Ale čo chcem povedať, že uh, ono, to je neuveriteľné, že niekedy niekto, mm, možno, že chytrý človek, ja neviem naozaj, proste jedno veto vystihne všetko, čo okolo toho druhý popíšu v tom veľkom nadšení, že a čo to, čo však to funguje nejako a tak ďalej. A v skutočnosti on to presne popísal, že doba, keď je imperatívum spotreby, ktorá sa nevie naštartovať zároveň dostatočne, predpokladom toho, aby mohli vyrábať oni, Eh, alebo teda, aby ten trhový spôsob, alebo ako to chceš nazvať, eh, jemne, aby som zase stále nehovoril kapitalizmu a tak ďalej, eh, tak tá doba znamená neodvratný koniec toho systému. To je, to je, to je systémovo tak. Za to sa vždy pýtam, že či už nepadám a ty nám vždy ja, že už sme na bruchu, takže to už je musíš, musíš pochopiť, že, že uh, spoločnosti ľudské, to vieš veľmi dobre, nie sú založené na nejakých uh, totemizáciách nejakej udalosti alebo nejakého očakávania. Sú také akože sekty, alebo čo, čo stále hovoria, bude koniec sveta a tak ďalej. Toto nie je, nie je účelom racionálnych ľudí, môže byť kľudne aj veriaci Eh, toto nie je spôsobom myslenia. Tam o to vôbec nejde ani tu. Jednoducho ten systém nemá žiadnu dynamiku, nemôže ju mať ani koniec koncu. Ale no. môžeme to hovoriť celé hodiny o tom, tisícov vecov okolo toho. Len hovorím, páčilo sa mi, ako to ten jednoduchý človek vystihol v podstate. Alebo teda, ako to jednoducho vystihol. Predelíme to pesničkou a opýtame sa, ako to bude v roku 2525, ak je tá pesnička in the year 2525. Ideme do toho. To je tiež staré. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. and save is in the pill you took today. cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. Tak to ste počuli pesničku Ako nám bude v roku 2525 a predstavte si, že to naspievala nejaká dvojica Američanov Zeger and Evans niekde v roku 1970 Takže vtedy to bolo ešte veľmi vzdialené, ten rok 2000, dneska už naozaj vieme oveľa viac, ako to bude v roku 2525, tak ako je to v pesničke. No a kým potom už prichádzajú maily, ďakujeme vám, pozre Marian spolu s e, Martinom maily. Ja zatiaľ, pretože to je trošku iný typ relácie, tak si dám tú chvíľočku nejakých tých pár minút na to, aby som informoval o tom najnovšom vývoji v OKD, ale musím začať, pretože nemohli ste všetci a skôr vás ponúkam, že v stredu bola relácia Ekonomická demokracia číslo 29, kde som mimoriadne celú hodinu venoval horúcemu vývoju, ktorý sa udieval práve v Českej republike na Ostravsku v OKD. A ja teraz aspoň kúštik z toho uvediem a potom už poviem ten posledný vývoj. E, keďže sledujem spravodajstva českých televízií a českých webov, tak v podstate neuniklo mi, že e, sa tam niečo začalo rozvíjať a nebolo to hneď tento týždeň, aj keď tento týždeň sa vlastne e, tá celá záležitosť veľmi, e, povedal by som, zhutnila a doslova vybuchla. Ťažiarská, čiže banická firma OKD Ostravsko-Karvinské bane podala sama na seba návrh na insolvenčné konanie, čo je podľa zákonov Českej republiky trochu odlišné od toho slovenského zákona o reštrukturalizácii, ale v podstate ide o to isté ako u váhostavu, čo je teda dôležité pre nás vedieť. Spojila tento návrh s návrhom na reorganizáciu, v baniach sa pritom malo ďalej normálne ťažiť, pretože e, vlastníci očakávali, že česká vláda sa e, zachová korektne a charakterne, tak ako to v Európskej únii je nutné a že teda bude sanovať a platiť zo štátneho rozpočtu všetky tie držoby a celý ten proces utlmovania a presunu, presunu zamestnancov niekam inám, pretože spoločnosť očakávala naozaj krach a vlastne už to je krach a zostali dlžní viac ako 17 miliard korún českých, pričom to má najmenej 650 veriteľov No a teraz e, uvediem ten vývoj, ktorý v podstate nasledoval, respektíve, á, ja by som ho rád uviedol, áno, mám ho, Takže v pondelok a v útorok začali sa šíriť takéto správy. V podzemí uh, hute, uh, teda, ne, hute, v podzemí Bane Darkov, dolu Darkov na Karvinsku, v útorok zostalo dolu v bani a protestovalo 46 baníkov. No, nie je to nejaké veľké číslo. 26 ich nevyfáralo po nočnej smene, pridalo sa k nim ďalších 20 baníkov z ranej smeny a potom, čo teda začali okolo toho nejaké fofry, že prečo, za čo, na čo, tak vlastne e, sa ukázala skutočnosť, že banici veľmi dobre vedia, čo ich čaká a neminie, keď e, e, sa takto vlastne bude pokračovať. A ku podivu oni sami požadovali krach. Krach firmy, hlavne kvôli tomu, aby ich teda česká vláda vyplatila, aby dostali peniaze, aby teda sa nejakým spôsobom normálne mohli na tomto trhu práce <laughs> eh, rozhliadnúť a niečo robiť. No, eh, budem doslova citovať, pretože aj mňa to prekvapilo. Čo ma veľmi prekvapilo, že baníci úplne jasne povedali, že chcú ísť do insolvencie. Chcú, aby podnik bol insolventný. Chceli sa, musím to citovať asi po česky, chtějí sa odžíznout od tých, co nás vysávají, to znamená od firem NVR a AHG Říkali, že chtějí být samotné OKD bez těch vyžírek. To povedal Jaromír Pitlík, eh, predseda Združenia eh, banických odborov OKD a povedal alebo varoval, že protestov bude pribúdať. Čo to znamená pre nás? Ja som v tej relácii, ktorú som uvádzal v stredu, povedal, že NVR a AHG boli vlastne vlastníci, NVR patrilo zo 60% firme pána Bakalu, to je v Čechách známa to oligarchická firma, niečo ako sú na Slovensku tí, čo boli Váhostav a podobne, a možno ešte horšie. A firma AHG, Ad Hoc Group, Eh, od nich odkúpila eh, celú firmu a v podstate to odkúpila vo februári tohto roku. Čiže už keď boli všetky tie dlžobe vytvorené a keď sa teda očakávalo, že tá firma bude nutne musieť skrachnúť. A pod AHG, čiže ad hoc group, E, to, e, ešte teda, aby sme si rozumeli, kto nevie po e, anglicky alebo cudzou ročou, to je ad hoc group je v podstate, že vytvorená skupina pre daný prípad, alebo od prípadu k prípadu tvoria ju tri britské investičné spoločnosti, ktoré zainvestovali do odkúpenia od pána Bakalu, stali sa majiteľmi a nemienili nejakým spôsobom nič iné robiť, len ťažiť z tých dlžob, ktoré sú samozrejme s tým, že budú vydierať českú vládu. No a čo sa teda nestalo? Ten vývoj naozaj smeroval k tomu, že bola firma sama na seba, teda tí manažeri OKD boli nutení podať návrh na insolvenčné konanie, čiže v podstate reštrukturalizácia dlhu. Súd to ešte len prejednáva, znova som to celé preberal tam v tej e, stredajšej relácii, ale výsledok je taký, že možno by sa ani nič takého nedialo, možno by to bolo skončilo ako vo váhostave, že sa to vlieklo dlhú chvíľu, až kým teda povedzme niektorí tí dodávateľia sa sami dostali do krachu a podobne, alebo možno by sa to ťahalo, alebo ťaha sa to ako začína nejak tak vrieť to US Steel, lenže tým, že, hor, že horníci, teda baníci nevyfárali, že doslova teda urobili taký ten okupačný štrajk, začali na povrchu obrovské fofry. No, je zaujímavé sledovať to dianie z ČT24 z televízie, ktorá teda priamo priniesla slova, že manažéri tejto firmy OKD, zahraniční manažéri zdrhli. Normálne zdrhli. Aj to tam bolo pomenované, že proste zdvihli kotvy a zmizli. Čiže zostalo to ako si na vlastníkoch nejakých a nejakých hovorcov vlastníka a na vládu. No a vláda, keď zistila, že o čo ide a že tu hrozí teda obrovský prúser, tak samozrejme začala okamžite e, jednať. Ide tu o také maličkosti, že v podstate ide o veľké štyri e, lokality baní, e, okrem baňa Darkov sú to ešte aj nejaké ďalšie bane a ide asi zhruba o 12 tisíc priamých pracovníkov v týchto OKD plus na to náväzne asi o 40 až 50 tisíc pracovných miest v celom Moravsko-Slieskom kraji, pretože tam ide aj o oceliárne, o dopravu a o všetky takéto náväzne firmy. To je tá infraštruktúra taká. A dnes som to sledoval až do tej 19. hodiny, keď som mohol a tie posledné správy aktualizované okolo 19 eh, hodín 18 minút bolo, že časť vlády je v Ostrave kvôli OKD, Tripartita žiada zachovanie ťažby. Moravskovslieská krajinská tripartita požiada, požiadala vládu, aby zabezpečila pokračovanie ťažby e, v baniach OKD tak, aby prepustení zamestnanci boli aby prepušťanie zamestnancov bolo pozvolné a riadené. Ja to prekladám z češtiny. O zachovanie chodu firmy do zahájenia jej reorganizácie by sa podľa navrhovaných opatrení ministerstva priemyslu mohli prípadne e, podeliť štát, teda postarať sa o úver, peniaze by boli kryté predovšetkým mzdami zamestnancov. Ako, toto je smiešné a ja tu musím povedať, aj keď Marian má v tejto chvíli prestávku, išlo tu o tie srandičky, že tým, že firma bola v insolvencii, už nevyplácala ani mzdy. Mzdy za štvrtý mesiac zatiaľ neboli vyplatené, nebolo na ne, za to v podstate firma požiadala o insolvenciu, že však štát sa postará a zrazu sa tu dozvedáme, že peniaze na ďalší úver budú kryté predovšetkým mzdami zamestnancov. No to som spomínal v tej relácii ekonomická demokracia, že tam je úplne jasné jednoduché riešenie. Buď to štát jednoducho celé vzobere zo štátni, ale veď to nie je nič takého e, protirežimové, pretože takto to robili aj Američania v prípade AIG firmy, e, Amsliko a tak ďalej a v prípade aj ďalších spoločností, ktoré sa vtedy v tom roku 2008-2009 ocitli dolu v krachu. Ale Ide hlavne o to, že ako rýchle sa rozvinul celý ten proces, nebyť toho, a vďaka tomu, že teda tí e, baníci zostali dolu z A ja neviem, či sú tam ešte, alebo či nie, lebo o tom sa nikde v hlavných médiách nepíše. A ak niekto sem zavolá z českých krajín, tak budeme veľmi radi, keď nás trošku s tým oboznámi, ako to teraz je. A teraz také tie obezličky šeliaké, ako sa hovorí, vláda má záujem, aby sa OKD udržalo v prevádzke, prehlasil premiér Bohuslav Sobotka dneska. Zriadili pracovnú skupinu za účasti ministerstiev, no to už sa tu budeme všetci kriviť z toho. E, majú pohotovostne pripravených 1,5 miliardy korun na projekty, ktoré súvisia s nejakou aktívnou rekvalifikáciou a podobné veci. Ale je tu ešte jedna vec a tým končíme. A to naozaj teraz nechcem naťahovať. Znova opakujem, vypočujte si to v tej relácii Ekonomická demokracia 29, čo je zo stredy v archíve a budeme vidieť, aký ďalší vývoj to má, lebo Ministerstvo financí Českej republiky s návrhom na insolvenčné konanie nesúhlasí. Podľa tohto ministerstva by si malo v insolvencii s reorganizáciou poradiť vedenie OKD, a to s insolvenčným správcom, ktorý teda vznikne teda s tým konkurzným správcom na Slovensku, ako vzniká. A do spoločnosti e, určite vstúpi nejaký nový investor. A, <laughs> no, to už počujete. No a v tomto prípade nemôžem si pomôcť, e, ten minister financí Babiš má podľa mňa osobne moje priame sympatie, pretože to je evidentné, že ak niekto ako investičná skupina ad hoc group kúpila zadlženú firmu od pána Bakalu, ináč to je tiež vo veľkom prúseri celé to všetko, čo on robil, <clears throat> ak to kúpila vo februári tohto roku, tak musela si byť vedomá všetkého toho no, neporiadku, radšej poviem, čo ich čaká, čo ich neminie a poslala vláde na krk túto firmu do krachu aj s jej 12 tisícami zamestnancami a <coughs> ospravedlňujem sa s nadvednosťou tých dlhov. A toto je podľa mňa ale sakra pekný investičný podvod. Toto to musím takto ukončiť. Neviem, nemusí sa vyjadriť Marian, pretože... No dobre, ale, ale prepáč, keď to ukončíš, teda ja sa pýtam, že, že, že teda Babiš No musím, má, lebo kašlem. Babiš má nejaké proklamace, pro, proklamácie, ale akože čo teraz oni majú vyriešiť? Veď je úplne jasné, že sú, že sú v sračkách, že majú dlhy, ktoré tam nechali tie bakalové ako aktivity Sme nebudeme túto našim e, priateľom v Čechách na Moravi vysvetľovať, že o čo ide, to nevedia veľmi dobre. A celá táto záležitosť je, je ako, pokiaľ do toho nestúpi nejakým spôsobom štát, tak je mŕtva. To je bez diskusie. E, ja zacitujem, som si donesol takú jednu brožúru z roku 1945. Snažte sa nájsť predpoklady k zestatnení dolu a hutí a snažte sa tieto revolučné požiadavky lidu nejakým spôsobom uvesti ve skutočnosť. Tomáš Garik Masaryk, Svetová revolúcia, strana 539. Ty, ale to je úplne, ne, to je, úplne jedno, ale to všetci vieme. <clears throat> Pri vzniku Prvej republiky, keď sa nám ešte bojovalo s nemeckým kapitálom na Ostrave a tak ďalej. A bojovalo sa, teda sa konštitoval štát, ale z toho nakoniec nič nebolo, samozrejme, v tej dobe. Ale ja som povedal, toto, že to je úplne, to, to nakoniec uvidíš na Slovensku v prípade US stylu a vieš, že je toto isté, aj keď nie s, takýmto, s takouto razanciou, lebo predsa je to iné, iné, iné odvetvie, aj keď tiež je v, v problémoch teraz Eh, že tu budeme kombinovať zase nejaké zásahy štátu, pomoci, úľavy ďalšie a kadejaké zvláštne investičné prepojenia, ktoré US Steel pre, nakoniec prevezmu. Hej, to je jedno, či formálne po čínskou nejakou kuratelou alebo nejakou inou. E, pretože vývar bol dávno vyvedený. Myslím, že v prípade OKD je vývar dávno preč z toho, teda respektíve zisk, renta, ako to chceš nazvať. Ostali zamestnanci, ľudia, ktorí sú špecializovaní na túto prácu v doloch, ktorí sú priputaní k tomu regiónu, majú tam byty, vlastne domicil. Uh, neprerobíme ich na cloudistov ani na data minerov, to je ako bez diskusie. Áno, to by bolo zaujímavé. už príliš veľa ich potom a uh, vláda môže len to spraviť, že sa bude snažiť, česk, česká vláda teda zrejme aj kvôli nejakému uh, verejnej, mienke a, a tak ďalej, uh, možno vybaviť nejaké finančné zdroje. Teraz neviem síce odkiaľ, pretože Česká exportní banka je, je vo veľkých, vo veľkých e, trabloch a deficitoch kvôli zlým investíciám z minulosti. E, možno majú na to nejaké zdroje v rezervách e, štátneho rozpočtu, alebo naozaj neviem. A pomôcť im nejakou, nejakou preklenovacím úverom. Principiálne, samozrejme, sa tam musia zmeniť vlastnícke pomery, Takže či naozaj dojde ku nejakému vstupu ehm, českého štátu cez ministerstvo prúmyslu a obchodu, alebo neviem čo, neviem v akej forme, lebo u nich tiež, neviem, či ešte vôbec fond majetku existuje. U nás zanikol minulý rok, keď ste si všimli. Ale zrejme cez nejakú majetkovú podstatu tam, tam budú musieť získať ako verejný, verejný eh, určujúci hlavný majetkový vplyv. Inak nejaké riešenia typu, že príde nejaký investor, prosím, nejaký investor príde, ten zase bude pýtať nejaké špeciálne režimy, úlavy a nebude si prevziať veľkú časť záväzkov, pretože to by jednoducho nezvládol ani bez nejakej, bez nejakej pomoci. Bude argumentovať tým, že to je nerentabilné, všetko možné, hento, tamto, ja neviem čo všetko. Že je tu veľká konkurencia uhlia z iných štátov samozrejme, že je tu celkovo energeticky zlá situácia, pokiaľ ide o ceny energii, vstupov do výroby ceny energií, do hutníctva, však to je tiež veľká časť, čo ide do Čínca, neviem, kde všade používajú Cox samozrejme. E, takže, takže pre mňa osobne tá situácia je nerešiteľná, pokiaľ tá vláda nebude to úplne, úplne rigorózne. Najprv neurobi nejaký, ja neviem, 3 mesiace nejakú, nejakú dobu, pokiaľ nájde nejaké iné riešenie, ale bez toho, aby do toho vstúpila ako, ako hlavný aktér aj majetkovo nejakým, nejakým spôsobom, tak to nevyrieši. No veď to je to, že tu sú totiž to už ďalšie veci k tomu dodané, že vlastne keď to, ja mám teraz výhodu na tebou, že mám to povypisované, čiže tak poviem, Česká sporiteľňa tam má viac ako 300 miliónov korún. To ešte není až taká veľká suma. Deutsche Bank, Citibank, tie tam majú. ČSOB, tá, tá má okolo 240 miliónov korún. Čiže v podstate aj tieto banky, ale teraz o čo ide v českom štáte? O to ide, že v podstate e, pri tom odkupe, respektíve pri tom nákupe a predaji vlastne tohoto OKD, e, aspoň ja, keď to tak pozerám, tak skutočne z toho vyplýva, a musia to vidieť aj ľudia, ktorí sú skôr znalcami, že došlo naozaj k nejakému takému podvodnému biznisu, pretože ako vznikla tá insolvencia, respektíve tie dlžoby, bolo tam uvedené, že 17 miliard korun českých, Celková, celkovo má OKD ocenený majetok a celkovo hodnotu 7 miliárd. A to je ešte zaujímavé, čo je, že teda z tých burz, burz že veľmi, veľmi padajú a že 40% teraz... Ale akcie NRV absolútne nemá žiadnu hodnotu dlhé roky. Hey, To je ako mimo, Ale čo je veľmi podstatné, že z toho, z tých 17 miliárd je 13 miliárd tvoria záväzky v rámci skupiny. Skupiny, ktorá vlastní. Čiže je to no, v rámci Takže veľká skupiny. časť toho budú tzv. tzv. halúzové záväzky. No to znamená kadejaké mm, zmenky, uznané záväzky, podradené dlhy, ktoré zrejme nemajú ani reálnu náplň. Hej, myslím ako fyzickú, že sa niečo predávalo, kupovalo a tak ďalej. No ale e, do toho musí vstúpiť štát, tak potom na, naozaj jediná cesta, teraz nechcem toho Masarika zase používať, jediná a cesta ten bol je, dobrý, to je naozaj. Jediná dobrý. cesta mhm. je, e, aby ktokoľvek v českej vláde, či to bude pán Sobotka, či to bude pán Babiš, mi to úplne jedno, môže to byť pre mňa niekto z, ČDU, z KDU ČSL, Proste tam razantne prišiel a povedal, my to budeme riešiť a vyriešime to. Je to stojí čokoľvek. Tu nie je o udržanie nejakého klasického odvetvia teda v tom regióne. To má náväznosti. To e, Žiadne rekvalifikácie tam úspešné v tomto sektore nebudú, lebo tí ľudia pre Boha predstavu, že sa budú horníci rekvalifikovať, teraz neviem na čo, a čo by tak asi, kde by s tými zase išli, že? E, proste absurdita. Navyše to špecifické odvetvie má špecifické e, tarify, špecifickú reguláciu práce, bezpečnosť a tak ďalej. Toto, toto je úplne mimo rozum. A jednoducho tam, tam vyvolá a možno si zvýšia tú politickú popularitu do istej miery e, situáciu, kedy, kedy ten akýkoľvek preukazateľný vlastník, ešte ktorý tvrdí, že má k tomu vlastnícke práva, proste bude musieť ukázať e, hole gule s prepačením a povedať, ako to v rámci tej skupiny je teda. Respektíve pristúpiť na nejakú veľmi jednoduchú dohodu, to môže mať 3-4 strany na papieri, že dobre, štát poskytne nejaké núzové prostriedky, aby tá ťažba pokračovala, ano. a zároveň si vymedzuje také a také a také zástavné práva na fyzický majetok dolov, to znamená ťažobné práva, revíry, što, što, štoly, ja neviem, jak, jak sa to dá klasifikovať, je to samozrejme v majetku skupiny. A s bankami sa súčasne dohodne. A to bude kľúčové, že vlastne štát, lebo štát má predsa len istú, istú Ehm, aj bez centrálnej banky istú, istú dominanciu vždy v takýchto jednaniach. To bude kľúčové, že niekto z tej českej vlády, pre mňa za mňa je to Babiš, mi je to úplne jedno, preukáže schopnosť vyjednať dohodu s bankami, ktorá zároveň bude znamenať, že e, môže tlačiť potom na toho ešte stále majiteľa, teda nejakého pofiderného, prepreteného, aby, aby postupne vycúval, zmizol, ale zároveň, aby teda e, tie, tie veci, ktoré sú nepreukázne v určitej spoločnosti ako, ako pohľadávky, aby, aby jednoducho to už si si niekam strčil. Teda, no. no toto, je, toto je dôležité. Iná mm, vec je, iná vec je že, že samozrejme oni potom môžu žalovať Český štát, môžu na nejakú arbitráž a machať nejakými, nejakými e, proste ledrami a zmenkami a neviem čím, ale toto to, to je na dlhé lakte, potom nech sa súdia. Tu ide v prvom rade o zachovanie teda nejakého toho pracovno-pohotovostného a zamestnaneckého stavu v tej Ostrave. To je podľa mňa... Ako, Áno, doslova. A v ČT24 to tak pekne uviedli, aj ďalšie, ja ich teraz už neviem citovať a vyhľadávať v tejto chvíli, že ide tu aj o bezpečnostný problém, že tie bane sú živý organizmus. To sú štyri no, veľké rozsiahle lokality, čo je teda všetko v podstate dolu pod zemou a treba z toho neustále čerpať niečo a treba... Ale to je tým manažerom, čo utekli úplne hey, jedno. To sú ľudia, proste, ktorí prídu, najmä, že ich zaplatí no. Tak e, to, ja, ja nechcem toto ako dlho rozoberať. Pre mňa toto je celý, celý príbeh OKD a NRV skupiny minulosti je čistý podfuk, to vieme všetci, to sme mohli čítať tu 15 rokov na motelkovi a neviem kde. Mm. A nikoho to ani už veľmi nezrušovalo medzi nami, hej. Ale, ale problém je, ja poviem to cynicky, problém je v tom, že ak teraz treba niečo robiť, tak skutočne to musí česká vláda ako natvrdo začať riešiť. Ktokoľvek tam vylezie a začne to riešiť, je to jeho vec každý štát má nejaké rezervy, Česká republika to nie je zle, ani, ani fiskálne momentálne, ak tragicky, ani nič, že by si nemohla dovoliť urobiť niečo pre týchto ľudí. Ale nie len pre ľudí, že im e, slúbi, ako som spomínal ja, pred, ešte keď pri tom vstupe, že im slúbi nejaké E, nejaké špeciálne ešte vypomoci sociálne nad rámec bežných zákonov, ktoré sú všeobecne platné pre nezamestnaných a tak ďalej, pre dávky nezamestnanosti, ale jednoducho aj, aj udržať ten, ten režim. Samozrejme, potom je otázka, to už musia nastúpiť ľudia, ktorí tomu rozumejú a ktorí dokážu to aj, aj preukazne vysvetliť, aj verejne, aké sú možnosti ekonomické tej ťažby ďalej. A ak má byť nejaký útumový program, nielen pre tých ľudí a pre celý ten región, pre celú tú lokalitu, tak musí byť ale, ale nejaký, nejakým spôsobom rozumne pripravený a dlhodobý. To nemôže mm. za, za mhm. nás to No veď tá otázka bola už niekedy predtým položená a bolo tam dokonca povedané ešte aj pred, to je tá zaujímavosť, že ešte aj e, manažment OKD u týchto nových vlastníkov tvrdil, že veď predsa čažba čierneho uhlia je ešte dlhodobo dôležitá pre energetiku, pre oceliárne, pre celú tú infraštruktúru, nielen Moravskoslieského kraja, ale teda aj náväzne. E, poviem ti to otvorene, Čiže... kopni, prepašte e, poslucháči, teda možno, že niektorí ešte to nepočuli takto, e, kopni zatra do guli celú, celú obnoviteľnú zdrojovú politiku Európskej únie, to znamená podporu soláru, podporu, podporu mm, veterných e, elektrární, podporu, podporu biopalív a podobne, čo je neviem, neskutočná rýža. A ťažba černého uhľa môže byť e, v Ostrave, kde určite nie je najkvalitejšia na svete, to nie je žiadny čistý antracit ani nič, ale to je úplne jedno E, môže byť e, životoschopná ďalších 35 rokov. Hej. Určite. A ešte Ale toto teda... je <laughs> zase otázka, teraz ide o, o núdzové riešenia, takže tie musia oni takýmto spôsobom približne, ako som to ja laicky naznačil. No ja už len doplním, že hrozba reťazových krachov, že pozornosť sa musí zamerať ešte aj na firmy, ktoré patria medzi dodávateľov a celá tá infraštruktúra. Ide vo veľkej miere o subjekty, ktoré nemôžu z bezpečnostných dôvodov prestať dodávať svoj tovar a služby, teda aj tú energetiku Slovensku a takisto v podstate oceliárne, pretože celkovo hrozí reťazový krach e, v celej tejto oblasti. A to, čo hovoríš ako je, že je to zaujímavé, ja to chcem už nejako ukončiť. Milí priatelia z Českej republiky, však nám povedzte prípadne, aký je váš názor alebo ako to vidíte, ale najväčšia záležitosť, čo mňa osobne na tom ako fascinuje, je, že pomaly by sa nikto do toho nebol miešal, keby nebolo tých 24 statočných baníkov, ktorí zostali dole a povedali a dosť, my už nejdeme. A chceme toto a toto a potom sa k tomu pridávali ostatní. A dnes je piatok, všeobecne sa na veľkých úradoch končí pracovná doba o 12. Všetci idú na víkendy, na chaty a na šeličo, ale česká vláda a jej ministri sú v ostravsko-karvinských doloch a tam jednajú, pretože tá situácia je naozaj taká. Konečne to delajú. No. No, takže sa to rozbehlo. No a tak, jak hovoril ten profesor Milan Zelený, že teda neučme sa z vlastných chýb, e, pre nás to znamená na Slovensku dávať si pozor, čo všetko môže nastať tu na Slovensku v týchto investičných všelijakých záležitostiach. Uh, a, ešte, no, musím, a to už musím, musím, musím ťa trošku ako, hovor. ako krotiť ja už som svojich, skončil tu. v svojich systémových úvahách, lebo podľa mňa toto nikam aj tak nepovedie, ako to, čo my na Slovensku zažívame každý deň a každé a budeme zažívať na bližšie roky a mnohí s tým majú skúsenosti ako podnikateľ rozdiel aj, aj väčší a menší, je požeranie sa a trieskanie sa e, podnikateľských skupín a oligarchicky medzi sebou. Hej. Mm. To je najnovšie už niekoľko rokov móda, pretože je kríza a samozrejme všetci potrebujú vytreskať konkurenciu a zamestnanci sa len prizerajú tomuto celému cirkusu. Ako, takže ja, ja poviem otvorene, Hneď to preklopím na, VZ, na VŽ, na US Steel, to je úplne identické. Hovorím, nie, nie samozrejme odvetvím, nie, tými perspektívami tie sú trošku v prípade US Steel určite o mnoho lepšie. Košice, 12 e, tisíc ľudí v OKD, 12 tisíc ľudí v Košiciach. Niekedy ich tam bolo 25 tisíc, tým, že samozrejme vznikli tam tie kaďaké ezročky, zárez robili informatiku, radiátory, kadečoho, takže to neviem, sa nebudem počítať. Američan prišiel v roku 2008, 2000, pardon, 2000, 2001, 2003 na 3-4 pokusy to dali do kopice Eichlera s tým, že tam ešte Penta sa napakovala na tom cez že ako cez tie e, iné výroby, čo boli a tak ďalej, tam sa peniaze vyvarili. A s tým, že vlastne Američan čo do toho vložil? 415 miliónov dolárov. Hej? No, a to štát mu, ešte, štát mu ešte naháňal akcie, odkupoval, zháňal kade tade z FNM a z burzy a od skupín, čo medzi tým e, Penta zastupovala, ktoré získala prapodivným spôsobom z bank. Kľudne nech až tak zavolali, nám to vysvetlí dneska. Mm-hmm. Ja mu to viem veľmi dobre vysvetliť. A pre premlčacie doby sú kadiaké u nás na zákony. A, takže dneska, keď niekto tu pobehuje, nejaký pán Žiga, minister hospodárstva a má nejakú informáciu na pána premiéra, keď teda sa ukázal akože na vlády po trojitom bypasse neď, že možno, že by to trebalo, aby do toho štát vliezol tiež, tak je tam 36%, do ktorých by štát mohol vliezť. Uh-huh. A keď žámici to vtedy spakovali za 415 miliónov dolárov v roku 2000-2001, 15 ehm, rokov tam veselo fungovali, profitovali, žiadny problém, ceny, ja, ceny, ceny, oceli, ceny oceli a tak ďalej boli a plechov, špeciálne tých plechov, čo dokážu vyrábať Košice široko ďaleko jediné, jediné sami s kompletným cyklom, to znamená cox, e, ruda a tak ďalej, čo je vždy výhodnejšie, než keď robíš do šrotu a tak ďalej. Mm-hmm. A vždy tam dokážeš e, technologicky spojiť vyššiu maržu, že sa to potom rozkradalo, to je druhá vec ja hovorím o efektívnom manažmente a o efektívnej kalkulácii výroby, nie o SROčkách, čo furt niečo hore-dole vozia. Uh, tak, uh, tak ja nemám problém s tým, že tam mali posledné 2-3 roky kaďaké úlavy v energetike, vlastný zdroj energetický a tak aby neplatili tie poplatky, plus dostali nejaké dotácie na, na, na obnovenie týchto vecí, plus neplatia dane v podstate celý ten čas, čo sú tu, plus neviem čo všetko ešte by som akože k tomu dodal, tak ja si myslím, že nám to môžu tých 36% ako veselo aj venovať. Po prípade za nejaký malý poplatok 100 milión dolárov im to akože dobre. No oni to neurobia, ale nech je to na mňa, nie na teba. Ja som to zodpovedný redaktor, takže bolo by zaujímavé, keby sa našlo 24 statočných pracovníkov US Steelu, ktorí by proste urobili nejaký okupačný štrajk. Vyfárať asi ťažko môžu, ale zostali tam a povedali ja dosť a musela by prísť vláda jednať do Košíc a robiť všelijaké veci. No ale to už sa na mňa do no Marian no, no, pozera. Moment, takže... moment, ako, e, ako trošku, trošku rigoroznejšie k tomu pristupujeme. Uh, e, VŽ, respektíve US Steel dneska, napriek tomu, že teda to už je pár rokov, čo tam, čo tam uh, valcovali pleza studená nabehovala po zim, po zink, uh, pre atomový priemysel je široko ďaleko najefektívnejšia hutnická spoločnosť, nielen v Strednej Európe, ale aj, aj smerom na západ tým, čo ona dokáže vyrábať, ako to vyrába a samozrejme má tam kvalifikovaných ľudí, aj, aj rezervných, ktorí by mohli nastúpiť, keby tá výroba bola ešte viac rozšírená, po prípade by tam boli nejaké sekundárne výroby, ktoré fakticky všetky boli zlikvidované. Takže, takže ja nemám obavy o to, že to je vynikajúca firma ale situácia v oceánstve je zložitá. Niekedy... To. Si, no dobre, ale to je zase, my nemôžeme ma, maučeť fúr, že nejaká situácia je zložitá, však zložité situácie majú aj, aj, aj Ačilolmitál, nie, aj, my, ako, kdo. Tu budeme polemizovať, lebo ja. to isté tvrdili títo majiteľia OKD, že ceny uhlia klesli za toto všetko. Ale to je úplne takže, jedno. To je úplne jedno. Tuto, keď vyhlásia, že keď čínska máš, oceľ ich začína likvidovať, to všetko tak vieme. To čínska oceľ, OK, všetko to tu ako hráme. Je to pravda, a suroviny a tak ďalej, ale, ale keď máš fabriku, ktorá aj v tejto situácii, lebo v tej situácii sú všetky tie konkurenčné firmy vo svete, hej? Mm-hmm. či sú lepšie alebo horšie riadené, či majú väčší dlh, drahší dlh, menší dlh. E, VŽK je stále technologicky, aj, aj lokalizácia, aj vôbec tým, ak, aké má dodávky pre automobilový priemysel a tak ďalej, najlepšia z týchto firiem. Ja pochybujem, že nejaký US Steel z Pittsburghu a s tými manažermi, čo tam poostávali, tých 20-30 trašiek prepúšťali, akože, um, lebo mali veľké platy a si už to zaťažovalo ktorí tam vlastne ostali po pamiatke ešte z toho VŽ, hej, že teda ko- kooperovali alebo kolaborovali, to je úplne jedno, teda ako to nazvať. Niektorí chodili zbytočne do Pittsburghu, sa tam akorát tak ako rekreovali možno, že nechcem nikoho uraziť, môžem ich všetky vymenovať pomaly tak e, ja pochybujem, že to by bol hlavný aset, hlavné, hlavné aktívum toho podniku, to asi ťažko. Hlavné aktívum toho podniku je moderná technológia, e, vynikajúci zabezpečený odbyt, e, a, a hlavne, hlavne, hlavne chytrí ľudia vo výrobe a teda v, te, v, te, v, technik, v technickom riadení výroby a, a pri tých peciach. Čiže ako bez randy. Na Vežetke sa pasla štvrtina Slovenska, hej, doslova, v minulosti, počnúc ešte pred Rezešom a pokračujúc s Rezešom a ešte do dneska pokračujúc kadekým, mm-hmm. plus teda Američania. A ja by som bol veľmi rád, keby... Ja nemôžem nikomu prikazovať, nič ani nebudem. A keď to neurobi, tak však potom mu to pripočítame k dobrú v úvozovkách. E, keby slovenská vláda skutočne ako prestala sa tu zabrať debilinami, kadejakými a chorobami furt nejakými, čo všetci majú, Hm, Škôlkov v parlamentu. Zasalutovala, nabehla tam a dohodla sa s nimi a povedala, dobre, ale my chceme nejaké garancie, lebo keď príde aj nejaký Číňan, hej, v záujme niekoho, hej, možno úplne iného, alebo niekto iný, tak aké budú garancie zamestnanosti alebo vôbec toho, hm. že zase niekto nepríde o tri roky, nejaký Číňan nepovie, viete čo, strašne nízke ceny energii sú, strašne nízke ceny rudy, Rusi nás vytlačajú my nevieme, my nevieme vyrobiť toto všetko možné. Potrebujeme, máme tu vysoké poplatky za energie, kardiaké, máme vysoké odvody, ja neviem, čo, čo, čo si všetko vymyslia. Čiže ten štát by tam mal mať, ale teda ako taký fest, by som povedal, ako, ako rigorózny steak, e, teda podiel. A má by to zastupovať niekto, do tom a rozumie. Hej? Výkon toho práva. Nie je nejaký politický nominant, trulobulo zase nejaký z oného a tiež radšej nie nejaký odborár, čo v minulosti tam vlastnil nejaké akcie, pán Gruber a podobne, ale úplne na rovinu. Ja očakávam okolo US stylu veľký cirkus v Košiciach, no. pretože no. je, to, je, to, je to niečo, čo mnohých láka. <clears throat> Mnohých to láka, aj z konkurenčných skupín, aj z domácich, a z zahraničných. Je to, je to, je to v dobrých dobách, len v trošku dobrých dobách, je to automat na prachy, doslova. E, v zlých dobách treba samozrejme sa s tým vyrovnať, ale, ale tu net čo váhať, ak, ak túto vláda neprejaví zdravý rozum a nebude ho jasne verejne aj deklarovať to, čo robíte zámery. Nie je zase také odrbky, ako sme tu zažili z SPP reprivatizácie, e, akože Eustream a tak ďalej. Aj, aj, po prípade Slovenskej elektrárne, nedávny mhm. vstup tej skupiny Českej tam a teda Československej. To sú veľmi, veľmi, veľmi smiešné a pofiderné kšefty na, na úkor zase štátu, dá sa povedať, a, a väčšiny obyvateľov. Ale myslím, že na VŽ, na US Steel, teda, ak sa to dneska takto volá, si môže tu niekto veľmi politicky vylamať zuby. A ak bude hrať nejaké komédie okolo toho. Lebo už tie komédie tu boli aj v iných podnikoch zahrané, veľmi, veľmi elegantne. A ne, nebudem tu všetko ako rozprávať, tak nakoniec všetko bude, vždy bude. Ale tuto si treba dať špeciálny bacha. Ja by som osobne poradil tým, čo dneska na to majú na starosti, čo majú na to kompetencie, môžu tam prísť, môžu rokovať s nimi aby, aby rokovali v prospech tejto republiky a, a pracujú, a, a poviem to otvorene, pracujú tí ľudí vo VŽ. No ja to využijem, že dneska hrám takého Borisa, trošku Koronyho, tak ako bolo by také zaujímavé, že keby sa skutočne našiel niekto z týchto vládnych politikov, kto by prestal blbnúť všelijakými inými vecami a zameral sa práve na túto časť priemyslu, išiel do toho a skutočne si usporiadal vzťahy medzi vládou Slovenskej republiky a US Steelom, ale takým spôsobom, že v prípade, že začnú nejaké ťažkosti, tak vláda v podstate otvorí nejaký dokument, dokument a povie, vážený, vy ste teraz urobili chybu, s Bohom dovidenia, berieme to my. Ale prepač, ja to už tým pádom uzatváram, lebo nie som Boris, ten by to ďalej možno ešte vedel aj otázkami, teda trošku pod, podpichnúť, ale ja končím len tým, že mám tu ešte niečo také, čo sme spomínali o tom prepušťaní. Pamätáš sa, že US Steel začala prepušťať teraz tak tesne pod hranicou, pod prahom citlivosti, že 29 mm. ľudí za neviem, či mesiac, či kvarta a podobne. A teraz som sa dozvedel priamo tuto z tej kauzy OKD, D zase nejaká pani, jo, že nejaká pani, pani ministrine práce a sociálnych vecí Michaela Marksová za ČSSD z českej vlády v podstate definovala niečo podobné, že využite Európskeho stabilizačného fondu prichádza do úvahy až vo chvíli, keď je prepustených viac než 500 ľudí v priebehu 54 mesiacov. Vieš, čo to znamená? Tak oni budú ehm. popúšťať podprahové množstva, Počúvaj, sa to tých 54 my sa stále, mesiacov. My sa stále točíme v kruhu, a, a ako už, aj v Čechách, nepočká, ale, A už môžeme používať európske stabilizačné fondy. Ja mám pocit, že teraz trošku aj US Steel hrá na to, že máme tu takýto čas, prejdú tie 3 roky, potom vláda zobere peniaze z Európskeho stabilizačného fondu, zafinancuje nám to a my potom môžeme kľudne povedať bye bye Slovensko, my sme skončili, e, nech je tu Čína. Podľa, mňa, prepač, budem trošku mrzutý na toto, Dobre, ale, ale, ale principiálne ale my, my, my tu stále robíme jednu chybu v tomto uvažovaní. Za, každo, za každým problémom, za každým konkurzom, reštrukturáciou e, veľkého rozsahu, kde ide o nejaké reálne aktíva, reálne podávky, je vždy nejaký kšeft a častokrát s účasťou vlády a ľudí z vlády. To treba mhm, otvorene povedať. Takže my si tu, ako, ja, ja, ja očakávam jasné jednanie, pretože ako keď tu budeme špekulovať, že kto si na tom spraví ešte nejakú ďalšiu svoju búdu a kto sa potom objaví o 4 roky v nejakej vláde a zistíme, že sa vlastne napakoval na OKD a na reštrukturalizácii, to je, toto je zbytočné toto. Tá doba kmotrov skončila, ehm, teda myslím tých koltočárskych kmotrov aj v Čechách, u nás sa tvárime tu teraz momentálne, že chytáme nejakú DPH mafiu a to chytáme tých najmenších, ako ktorých po, podľa všetkého poudávali vlastní bosovia. Ale to je úplne fúk. My sa, my sa <laughs> musíme dostať k tomu, že, že mm, musíme, to je také slovo vždy, ako že sme slobodno vysielači, nie sme v parlamente, nie sme vo vláde, musíme sa niekam dostať. No dobre. Jednoducho, musíme. ľudia, ktorí túto krajinu riadia, majú na to mandát z volieb, následne teda cez parlament a tak ďalej musia konať tak, aby to bolo transparentné, čo robia tu. Ako hry také, že aj hovorím, uvidíš, aký cirkus bude okolo US Steelu. To ti garantujem, to budú, to budú neskutočne ako neuveriteľné finančné inovácie okolo toho a investičné. Ja si všetky predstaviť do podrobnosti už teraz. Ale takto sa to proste robiť nedá. Že zase robíme niečo preto, že akože pomáhame niečomu, pomáhame zamestnanosti, pomáhame nejakému veľkému podniku, regiónu, a zároveň v skutočnosti ide o prasprostasté biznisové záujmy. A ešte je dotované štátom. Takže nie. Ak štát má niečo pomáhať, dotovať niečomu, má, má nejakým spôsobom e, jednoducho tam spať verejné peniaze alebo garancie, tak nech tam má ten podiel a nech ho reprezentujú ľudia v tom rozhodovaní, ktorí budú o, tej, o tých svojich rozhodnutiach, budú na to kvalifikovaní, samozrejme budú mať jasný mandát v zmysle ob, ob, obchodného zákonníka všeobecného ako akciovej spoločnosti, alebo v čom je tam zase tá úprava obchodného zákonníka aj v Čechách a na Slovensku je vzniká spoločne u nás, nevzniká opisovanie nemeckého. Tá úprava je voľná. Jednoducho ty môžeš veľa vecí robiť a zbytočne tu budem vysvetľovať, že sa to nedá a tak ďalej. E- aby, aby aj verejnosť, ktorá to financuje alebo bude financovať a konec tí zamestnanci, aby vedeli, čo sa reálne deje. Ako nie, nie že tu <laughs> ako niečo upečeme a potom to predáme ako, ako nejakú e, akože pofidernú kachnu. Tak sa a hlavne, to hlavne, hlavne teda, aby sa o tom niekto napakoval, alebo prišiel lacno, lacno k nejakému lukratívnemu majetku. Toto sa takto už ďalej robiť nedá. To sme tu zažili v minulosti v rôznych etapách. Samozrejme, výborný príklad, čak v prípade V, že to bolo jasne urobené v roku 2000-2001, to bol umelý krach v podstate, čo oni spravili ja keď vidím toho pána Eichleráček sa volá... E, Gabriel krem, Moment, nechám ma hovoriť. Kre, o, o, Benson Oak ako firma na, na startupy a teda na Equity Capital, inovatívny v vozovkách v Prahe, stále si tam lebedí. E, v, v, v subsidiárnej firme Credo Investment pracuje syn nášho, jeho eminence, RPNM prezidenta Kisku oh. ktorý si nánovšie ide brať e, e, dceru, myslím, že alebo vnúčku bývalého popredsedu vlády ch, e, oného Chmela oh. z Mostu Hidu. Irmu Chmelovú, ktorá na Slovensku sedela tu asi dva mesiace ako manažerka v Jeremy Fonde, tiež Európskej únie poskytnuté oh. Slovensku, ktorý nič nevie. Proste vás tu stále pasú ako, ako, ako ovce tí istí ľudia z tých istých mafií. Takže ako to zbytočne my to rozoberáme, že <coughs> co mají, co majú dělat horníci v OKD. <laughs> Horníci v OKD proste, ak, ak, ak to nebude fungovat, tak majú na a do Prahy, vyťahnú mladka z postela a spýta sa, čo s tým chce robiť. Akože tuto, tieto debaty furt, že ideme ich rekvalifikovať, alebo, alebo dokonca tie debaty, ako som ja spomínal sa pre pol hodinou, že ať sa rekvalifikujú, tady je spousta pracovných míst voľných, prosím vás pekne, čo vám ako prehrabáva, alebo čo? Čo budú robiť? Ako e, pies spadový chleba? Takže kľudne, nech sa časom rekvalifikujú. Nech sa tá ťažba, ak naozaj ekonomicky aj na Slovensku sú takéto problémy to nemôže byť do nekonečna udržateľná. My máme prepoklady cien súrovín na dlhé roky dopredu, máme prepoklady rastu, to môžeme rozprávať celé hodiny, e, ako to vychádza z tých modelov, ktoré tento kapitalizmus potiahnuť ďalej ako po tej nule, ak vôbec teda ešte sa nestane niečo horšieho za chvíľu. Ale, ale e, tá debata musí byť rigorózna o týchto veciach. A špeciálne, keď tu majú viesť ľudia, ktorí sú za to platení a volení rozhodujú v týchto krajinách. Ako ja, ja už som prestal mať akékoľvek, e, nazvime to, benevolencie voči akémukoľvek verejnému predstaviteľovi, hej, ktorý tu <laughs> vystúpi niekde, ja nepozerám ani televízor tu úplne, alebo napíše v novinách nejaký blabotanec o tom, že mali by sme sa zaujímať o US Steel, čo by si sa ty mal zaujímať? Už si tam mal dávno niečo riešiť a mal si to zverejniť, že čo ideš riešiť. Hej? No to áno. Ako, mm. Zaujímať sa môžeš doma o to, že či máš oké spokojná alebo nie, ale nie, či, ako, to, to, je smiešne úplne. My tu žijeme v stredoveku, toto je 17. storočie, ja neviem proste, či tu ľudia vôbec chápu, že oni tam nerobia nič vlastne. Len, len vymýšľajú kšefty pre seba, pre kamarátu. No, Díky veľmi pekne, vieš ja pomaly chcem ukončiť túto tému. A, no, <laughs> dáme pesničku za chvíľočku a to bude taká tá dlhšia, ten Mike Spirit, ale než. Aspoň to tak chcem uzavrieť aj pre poslucháčov, že vidíte, kam sme sa dostali potom až z toho trhu práce, až z toho kvartérneho a 5. a 6. sektoru náspäť do tej výroby. Naozaj US Steel a OKD je tá výroba, čiže to je ten prvý kvartér, teda ten prvý, ježiš, ja už tiež blbnem, e, prvý sektor, s tým, že má to náväznosť na ten druhý sektor, teda na obchod a na všetko, čo sa s tým deje, pretože vždy definujú, že tie ceny spôsobujú práve potom už tú krízu a podobné veci a potom už samozrejme aj ten tretí, kvart, teda ten tretí sektor služby a všetko s tým spojené, to sú všetko tie infraštruktúry, ktoré by potom zahúčali spolu s tým prvým a druhým. A teraz sa vráťme k tomu a povedzme si otvorene, toto my potrebujeme riešiť. My nepotrebujeme riešiť teraz data miningy a všelijaké podobné veci, čo si tu nejaké tie virtuálne firmy zo zahraničia vymýšľajú a na profesii zaplatia toľko tých e, miest na inzerciu, že v podstate sa tam nejaký normálny už ani nedostane s nejakou požiadavkou na normálneho zamestnania zamestnanca. A keďže sme to teraz celé takto pekne povyprávali až o tej výrobe a o týchto náväznostiach, tak dovolte mi, došli sme až do toho záveru, kde som trošku až Mariana vyprovokoval, že už sa nahneval aj na US Steel a na podobné veci, ale pekne to definoval, čo by sa tam malo robiť, že si môžeme pustiť pesničku, ktorá bude trošku dlhšia, po nej potom skúste, až budete mať ku telefonáty a potom si dáme aj maily a budeme pokračovať nejakými témami. A ešte poviem k tomu, než to pustíš, e, Martin, že Mike spirit. No ja som ho v Trenčine raz počul, keď doniesol niečo kolega e, od svojho syna puberťáka, že pozrite sa, že čo tu je v Trenčine, že aký nový spevák. Páni, počúvajte pozorne túto pesničku, ja viem, že to je také repovanie a my si medzi tým oddychneme, ale keď si to vypočujete, to je slovenský John Lennon. Aj keď v inom štýle a podobne. Chlapec nám dospel. Pustíme to. ulice až po atomové hlavice. Tisíce rokov, ten istý príbeh, točíme sa v jednom kruhu. Zbrane všetkého druhu, násilie všetkého druhu. Od paleolitu po dnešok, od jednotlivca po celok, od Izraela po Havaj. Rozdeluj, panuj, stále to isté. Tí, čo sú hore a tí, čo sú dole, náš obľúbený systém. Náš mier znamená vojnu, lebo naša láska znamená strach. Svetlo sa mení na prach. Uh. Lebo peniaze sú ten motiv Preto celý život chodia po synu Makajú v tovar kde šijú boty, Preto ničíme les kvôli papieru Aby sme si o tom čítali z novín Preto prehliadame, čo je za tým No každý má prehľad, že čo ide do kín A čo je in, a čo sa nenosí O tom rozhodnú bohatí belosi Veď pán sluhu predsa neprosí A tak kde kto si Minia svoj čas prácou, ktorú človek robiť nemusí A na druhej polke sveta vyjadzujú nové, ktoré nikto ani neokusil Bývame sprostí, stratení v zlosti Máme chyby, sme prostí Ľudia sme sa kosti Všetci pálime mosty A potom zbierame trosky Otroci okolnosti Bože odpustí nám, vie, že bývame sprostí Stratení v zlosti, máme chyby, sme prostí Ľudia sme sa kosti, všetci pálime mosty A potom zbierame trosky, otroci okolnosti Bože odpusti nám, vieš, že bývame sprostí Takto alebo takto sprav to, jak to urobiť vieš Tak mladý používa násilie, alebo tatko to robil tiež A jeho tatko to robil tiež A jeho detko to robil tiež A tak to proste chodí v jeho svete a on iba robí, čo vie Ľudia sú výnimky, na čo sú pravidla o tom, ako by sa mali chovať Učíme decka, čo si majú mysleť, ale nevedia, ako to aplikovať Fascinujúce fakty a fikcie im chceme do hlav zafixovať Nenáš odhad, nenáš pohľad, mali by pravdu sami spoznať No kto vie, čo sa tu naozaj stalo, keď história je len politika. Učiteľ má všetky odpovede, ale otázky pýtaj sa politika, on ťa zamotá. Čierna je biela, biela čierna, alebo nejako tak, ale tak či tak. Čierna je čierna, biela, biela, ale naopak, tam má späť, tam má späť. Točí sa v kruhu celý svet, točí sa v kruhu celý svet, v ktorom 2 plus 2 je 5. Lenže 2 plus 2 sú 4, 2 plus 2 sú 4, 1, 9, 8, 4. Jedna zem, jeden sprit z sprostí, stratení v zlosti Máme chyby, sme prostí Ľudia z sa kosti, že Všetci pálime mosty Zbierame trosky, otroci okolnosti, Bože odpustí na vie, že bývame sprostí Stratení v zlosti, máme chyby, sme prostí Ľudia z sa kosti, všetci pálime mosty Zbierame trosky, otroci okolnosti, Bože odpustí na vie, že bývame sprostí stratení v zlosti Máme chyby, sme prostí, ľudia sme sa kosti Všetci palíme mosty a potom zbierame trosky troci okolnosti Bože odpusti nám, vie, že bývame sprostí Bývame sprostí Bývame sprostí Bývame sprostí, bývame sprostí, wow. uh. Hovoriť pravdu dobe, kedy všetci veria klamstvám, je revolučný čin. Tento svet potrebuje revolúciu. Meška už takých 2000 rokov. A? Lebo keď sú dobrí ľudia ticho, tí zlí stvoria netvora. Už je to 100 rokov, čo sú vojny svetové. 70 rokov, čo sme len tak tak zastavili Hitlera. Tretia svetová vojna už dávno začala. Je to vojna o ľudskú myseľ kolektívne vedomie ľudstva. Vojna človeka so svetom. Čína, Korea, Vietnam, Afrika, Jugoslávia, Afganistan, Irak, Líbia, Sýria, Ukrajina. Kto je ďalší? Kto ešte nebol, ha? Samopalia bomby a tanky už sú len doplnkom. Naozajstné zbranie sú doláre a eurá a manipulácia ľudského vedomia. Ale naše najväčšie nočné mory sú naše najlepšie lekcie. Lebo nejsme tým, čím sme, napriek tomu, čo sa nám stalo v minulosti, ale práve vďaka tomu. Teraz je čas sa rozhodnúť. O tom je Y. Je to viac symbol ako písmeno a symbolizuje pod zlomu. Miesto výberu, čas voliť si, vybrať si medzi dvoma rozdielnymi cestami. Buď pôjdeme tou ľavou a neprestaneme s tým konzumným kapitalistickým štýlom a budeme ďalej bojovať tým pádom sa dostaneme presne tam, kam smerujeme. Alebo si zvolíme tú pravú cestu a urobíme to, čo je správne. Zrušíme tú kliatbu a uvedomíme si, že sme na jednej lodi a plávame tým vesmírom spolu. Skúsme to v miery. Skúsme to v miery. Uh. Skúsme to v miery. Takže to bol Mike Spirit <clears throat> a jeho repová pesnička Skúsme to v miery. A ja, starý 61-ročný chlap, kľudne poviem, že začínam ho obdivovať, pretože chlapec dospel z tých pubertiackých repov a toto, čo dáva, tak to je v podstate nádej, že je to, <laughs> kedy si sa hovoril, že angažovaná pesnička, ale klobúk dolu, skutočne poviem. No dali sme vám trošku čas, aj si odskočiť, aj my sme mali trošku čas, si povedzme aj nejaké tie maily pozrieť. Ja sa pre istotu opýtam Martina, či nejaký telefón není, lebo som hovoril, hovoril, že teraz by bola šanca? Zatiaľ sme nemali žiaden telefonát do štúdia, ale s Marianom Vitkovičom sme si prešli množstvo mailových otázok, takže ja pán som, Vitkovič... Ja, ja čo si pamätám to narýchlo, ako zodpoviem, tam bola nejaká, tak. nejaká otázka na kryptografiu, Máš tak ďalej, čo firmy robia, nerobia. Ja neviem, čo firmy robia, nerobia s kryptografiou. Nie to odborník, ale samozrejme, že e, dnes ten stav sveta si priam vyžaduje a takto funguje, bohužiaľ, že na pomedzi toho verejného a súkromného sektora v podstate, čo v minulosti bolo nepripustné, ešte keď tá demokracia trochu fungovala, kvázi liberálna, e, sa pohybujú firmy, ktoré vlastne nič nerobia, len, len, len e, profesionálnu špionáž, zháňanie dát, e, vyhodnocovanie dát. Volebné kampane to je najmenší príklad. Je to už je tu totálne sofistikované, proste, ako sa to robí dnes. A samozrejme, toto je, toto je ako opticky rastúce odvetvie. Bolo už dlhé roky. Ja, ja, ja len viem, že pokiaľ sa každé odvetvie postupne monopolizuje, koncentruje, tak tak či tak nebude stále rásť a nebude, nebude hlavne e, poskytovať e, reálne e, pracovné príležitosti pre nejaký neobmedzený počet ľudí. To je všetko. E, ďalšia otázka, Čarnogórsky Vitkovič, že kedy bude, ja neviem, pán Čarnogórsky, však ja ho aj vyhľadám na Bratislave, myslím, že on je aj, e, ty, ty si bežne s ním stretávaš, nie? No, no, no, nie, ja to kľudne musím uh... doplniť, že hovoril som s ním, tam je totiž to iný problém, že v záujme toho vyššieho princípu a toho mieru a toho antinato zatiaľ to neprichádza do úvahy, ale tak počkajme, ono sa to dobre, ešte možno dobre, zmení. Dobre, dobre, dobre. Ja tiež tam častokrát pozývam, vyzývam pánov Vladimíra Lexu, zvaného starší, ten tzv. mudrejší a, a pána Lorenca. Ja neviem, prečo neprídu niekedy, lebo sa neohlásia, pretože pána Lorenca som minule videl na 1. mája na námestí SMP na fotka, ktorú robil pán Šolc na stránke KSS, ako demonstruje proti TTIP medzi asi 30 ľuďmi. Takže on sa bežne pohybuje v Bratislave. No, Eh, ďalšie otázky tam boli, že ako fungujú pracovné agentúry. Všetci chápeme, ako fungujú pracovné agentúry. Ako pracovné <laughs> agentúry jednoducho treba zakázať. Konec dovidenia s Bohom, či v Nemecku, či na Slovensku, či v Čechách. Eh, majú bohužiaľ silné lobby na Slovensku, či cez zamestnávateľské zväzy, či cez vládu, či priamo cez nejaké šeftarské kontakty Eh, ja sa vždy zabávam v tej jednej agentúre, kde aj pán Sirota, tam, tam myslím, že spoluvlastničkou bývala profesorka ekonomickej psychológie z, z ekonomickej univerzity vtedy ešte vie, že pani Osvaldová, pozdravujem ju Mohla tých by, by sme... Mohla by to tiež mhm. ako nejako zakázať. Alebo mohla, mohla by prísť relácie. Prepač, presne tých by sme mohli. Pani Osvaldová bola chvíľu mojou zamestnávateľkou, no vidíš, a, sve, sve, ale to bolo ešte tých lepších. mali. no a, a Sirotu som ja učil, no. tak dúfam, že počúva, ale ten určite toto nepočúva. A Sirota bol vo firmách s Babišom takže, ešte predtým, takže to je úplne ale, jedno. No, no takže bolo by dobre, keby prišli. Nemusíme to komplikovať. Potom, potom sú, tam, sú tam nejaké otázky, eh, mne prišli na mňa otázky ohľadom, ohľadu udržateľnosti dlhu to od múdreho človeka. Ja som si to aj pripravil nejaké najnovšie veci od Garyho Gortona k tomu. V podstate nechcem komplikovať. Samozrejme, že pojem dlhu a toho, čo je vôbec udržateľné, nie je, to je veľmi komplikovaný a podľa Garyho Gortona to je fantastický autor, ktorý vlastne spísal celú krízu finančnú ešte predtým, než vôbec vypukla so všetkými tými exotickými finančnými nástrojmi, ktoré vtedy banky emitovali kvôli hypotékam a teda, e, nám to spočítal teraz, že momentálne, teda on to má k 3. kvartálu 2010, to je taký poctivý počtár, od roku 52 fakticky ten dlh je safe, alebo teda ako aktívum bezpečné tak na 35-36% vo svete a z toho E, ten podiel štátneho vlastne globálne klesol z nejakých 20 od roku 52 na nejakých, ja neviem, možno že 12-13. E, naopak e, narastol ten iný tzv. finančný dlh medzi bankami, podmenené, podriadené úvery kolaterálne Budeme a tak ďalej rôzne. Mhm. Hlavne, hlavne expanzia toho tzv. money-like debt, to znamená niečoho, čo sa dá nazvať, že to sú peniaze medzi bankami. je, je veľkým problémom. A ja nemám k tomu nejaký katastrofický, katastrofický výhľad. V skutočnosti v kapitalizme dlh je zdrojom bohatstva, pretože dlh e, e, je krytý, respektíve poskytujú tí bohatí, tí chudobní, aby fakticky na nich zarábali. To je jednoduchý výklad. Hej, Výborná zbytočne, téma, ale máme asi telefon. Zbytočne ďalej komplikovať. Áno, nech sa páči, môžete hovoriť. Dobrý večer. Dobrý večer, Igor Zoravý. Dobrý večer, Igor, počúvam. E, počúvať. E, takto. E, tu je problém, jak ostravský, aj ako východného Slovenska, železiarní. Aj na Ostravsku som robil na Nové Huti, aj v Kuršicách, tam tiež som robil. Koľko máte rokov? A, ja mám 61. Ale to sme rovesníci. Ale jednu vedu vám chcem povedať. Číne teraz idú prepúšťať milión 300 tisíc baníkov. A idú e, zavrieť e, toľko baní, ako uholní. A Dobre, dali 500, otázku... alebo 580 tisíc e, ako zože, ako oceliarnia a vysokých pecí idú zavrieť v Číne. Igor, dali ste otázku, odpovieme ju. Ale, a, dobre, fajn. ale vláda, vláda sa má nachystané pre tých ľudí 12,5 miliardy dolárov. Aha, no dobre, to je pekná informácia. A ešte Čínska ďalej. V Číne sa nemôžete z jediný e, ísť do mesta, pokiaľ nemáte zabezpečené bývanie a robotu v tom meste. Dobre, tak to uh, Baťa, Baťa kedysi živil tri ministerstva. Dneska <laughs> Igor, s tým e, Baťom si už dáme spolu Podbrezová má e, ako priemyslovku E, nech mi po, e, e, ako tieto automobilky, ktorá má nejakú strednú školu alebo učňovku, ale tie by mali mať vysoké školy. Takisto aj Košice, vlastné. No áno, to a, bolo, ale k tomu Baťovi, a, Igor, k tomu Baťovi si urobíme my spoločne reláciu. alebo štyri ich teraz mm. budú, aj s Košicami by mali živiť aspoň 5 ministerstev. Ale nie, nechceme, aby ich živili. Práve to je no, to. No, nemyslím Dobre, tak. Dali ste otázku, ale, opýtame sa Mariana. Financovať, mm že by mali toľko zarobiť, aby uživili školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. Áno. Hej. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Sa. E, dávam tú a otázku Marianovi. Ešte vám e, dám citát Komenského. Pravda je len jedna. Blúdov je na tisíc podob. Áno, ďakujeme pekne. Dobre. Ďakujem. A ja. Dovi. No, ja skúsim trošku k tomu, ako e, samozrejme fajn všetko, ako že my mali firmy prispievať na vzdelávanie alebo nejaké, nejakú bytovú výstavu, to berem, ale na to samozrejme v tomto globálnom svete nemáte možnosť. Pokiaľ ide o Čínu, 1,5 milá ľudí, ľudí z báni, alebo teda tých 540 tisíc, koľko slubovali hutníctvo aj prepustiť, to nie je isté. Čína, Čína manipuluje s týmito číslami. V podstate zatiaľ tie procesy neprebehli nejako úplne Definitívne kapacity čínskej vodcárstve sa úplne neznižili, tak ako bolo slubované a Čína manipuluje globálne, okrem iných, samozrejme súkromných firm s cenami súrovín dosť, dosť výrazným spôsobom. A ak aj náhodou teda majú prichystaných tých 12,5 miliardy pre tých ľudí, tak otvorene povedané, keď si zoberiete, že Číňania momentálne, ktorí chodia po svete a skupujú kaďaké firmy a na Slovensku, v Čechách sa budú pokúšať skupovať alebo budú vstupovať, vstupovali cez burzy na západné firmy do západných firiem e, technologických, tak, tak už minuli asi 150 miliard dolárov za, za rok a pol a minú ďalších asi 250, čiže to, že budú doma hasiť nejaké sociálne, e, sociálne problémy spojené, ak reálny, teda ak bude to realizované vôbec to utlmovanie baníctva, hutníctva, tak to bude pre nich viac menej pakateľ v tom, čo, čo robia. A myslím, že to ani veľmi nepomôže, že ten sociálny tlak tam bude tak či tak. E, ďalšia otázka že tam je otázka, myslím, že z webu, že dokedy tu bude hrať na bubline. Ja neviem, dokedy tu bude hrať na bubline, ale je pravda, že tá situácia, čo na Slovensku momentálne je chorá. A veľmi ma zabáva, keď čítam aj v tých regionálnych kariakých tých e, hlásnikoch a novinách mestských častí a podobne rozhovory s našimi expertami z asociácie realitných kancelárií a kadejakými E, lepšie bývanie, dobre bývanie, neviem akými úžasnými odborníkmi, že ceny budú ešte raz. No chlapci, ako zabudíte. Ako, tak možno, že budú raz ešte, <laughs> ale ja osobne si nemyslím, že tieto ceny, ktoré sú dnes na Slovensku, myslím samozrejme hlavne tie bratislavské ceny alebo v iných veľkých mestách, kde je nejaké zamestnanie, že sú udržateľné, určite nie. E, Slovensko je špecifická krajina, aj dokonca voči Čechám. To je úplná, úplná zábava. Zoberte si ponuky bytov, aké napríklad v poslednej dobe veľmi zrasli ceny v, v Brne a podobne. Možno tie školy Slovákom, <laughs> ktorých tam študuje spústa a pracuje. E, že tie ceny sú neuveriteľne prestrelené aj voči, voči, voči Prahe v niektorých prípadoch. A toto je špecická situácia. Peniaze, čo na Slovensku sa vyvarili v transformácii, zarobili, rozkradli, sa investovali v mnohých prípadoch práve do nehnuteľností, do výstavby nehnuteľností. Na to sa nabrali úvery, tie úvery sa niekedy aj splatili, aj nesplatili. Banky na tom veľmi ochotne participovali. Zase konexie, zase prepojenia vlastne tých istých ľudí. Prejdem organicky k jednej veci, to som si dneska všimol, pretože som sa trošku som sa, sa zaoberal naš, našim menovým stavom v Európe, VCB e a samozrejme aj vo svete a aj u nás na Slovensku. Ale tak ma napadlo, že keď som si pozrel stránku Národnej banky Slovenska, dáte si do webu, alebo teda do Google Národná banka Slovenska, NBS, výročná správa, tak tam má všetky výročné správy, pekne ich tam má od roku 1993 ešte s pánom Masarom a až po rok 2015. A dávam na zamyslenie každému, aby si uvedomili jednu vec. Máte menový prehľad, máte tam aktíva, pasíva centrálnej banky, čiže bilanciu. V roku 1993 sme začínali s obeživom mimo bank, čiže s hotovosťou, alebo s tými peniazmi, čo my ľudovo nazývame peniaze transakčné, M0, teda odborné M0, e, s maximálnym stavom 25,9 e, miliardy na konci augusta 1993. Tam samozrejme prebiehali rôzne procesy, e, bol tam clearing v Českou republikou, istý čas po rozdelení a tak ďalej E, devalvácia, bla bla, ale 25,9 miliardy tam jednoducho e, bolo vtedy ako obeživo v tejto krajine, v Slovenskej republike. No, keď si to otočím na výročnú správu z roku 2015, ku koncu roka, tak obeživo, v eurách samozrejme už, je 10 miliard 937 216 tisíc eur, ktoré Slovensko má voči eurosystému ako na, naemitované obeživo cirkulujúce v Slovenskej republike, respektíve tu sa pohybujúce na e, zúčtovaniach teda voči bankovému sektoru, voči, voči, voči obyvateľstvu, voči vkladom a tak ďalej. A teraz sa opýtam, e, keď si zoberete, aký bol kurz EKI ešte, alebo, alebo eura potom, e, v priemerný kurz, myslím, v dobe až do vstupu do eura, cez 90. roky a potom e, 2000 a tak ďalej, až po 2009, pardon, si to prepočítate, e, tak zistíte, že e, v období 1993 až 2015 nám na Slovensku e, zrejme nejakým zázrakom narastol objem obeživa, čiže tých silných power hotovostných peňazí 18,5 krát takmer. A teraz mám takú základnú otázku, lebo to chce dlhší výklad, samozrejme to nie je úplne, úplne možno každému zrejme, že zaujímavé, čo táto krajina vlastne, ako, eh, eh, v akom stave bola v roku 89, 90, 91, a tam ešte tá privatizácia veľmi ako nefrčala. Potom sa rozbehla teda po tej kuponke a teda. A v akom je dnes, keď sa nám tu ľudovo povedané nakotilo obeživo do 18,5 násobku, a pritom eh, reálna životná úroveň, potreby ľudí, ceny, keď si prepočítate aj po teda vstupe do eurozóny a tak ďalej, čo všetko si dokážete z priemerného alebo z toho medianového platu príjmu dovoliť ako bežná rodina alebo teda jedno mladá, stará, dôchodcovia, tak myslím, že nejaká dramatická zmena k lepšiemu nenastala. Čiže kde sú tie peniaze? No tak tie peniaze jednoducho sa tu <laughs> vyťahli, vyvarili a to ešte nepočítam tie, čo zmizli vonku vo forme dividend a transferových cien z zahraničných spoločností, ktoré tu neplatia dania, ktoré naopak my subvencujeme niekedy e, investične stimulujeme, sa, sa nám to jednoducho nakotili. Zázrak, hej? Lebo potom si každý spomenie na tých absolventov takých tých e, škôl, každých prapodivných, ktorí sa stali ministrami, Eh, po roku 89 rôznymi ministrami, rôznymi podpredsedami vlády, rôznymi reformátormi a potom sa pokúšali aj o, ja teraz mal na Ukrajine, či kde nejaký taký Ale Presne sme ho vyviezli na a ja som si doniesol túto, eh, Vanka, eh, pán Zajec Vanka potvrdí, fyzicky to vidí a ten druhý pán, čo tu je. Áno, vidím to. Osobný spis z roku 87, kedy tento expert mal základný plat 2550 korún a v jeho, v jeho hodnotení teda e, v rámci fakulty napísané pracuje ako revízor Československého Červeného kríža na hospodárskej fakulty VŠE, ako tajomník Zväzu československo sovietského brateľstva pre vnútrozväzovú činnosť a ako aktivista základ organizácie SZM pre organizáciu a propagáciu. Okrem toho, okrem toho pracuje ako lektor IPV, čiže ideopolitického vzdelávania pri fakultnom výbore SZM. Ale čo ma najviac fascinuje, keď si spomínate problémy a teraz OKD, US Steel, vôbec nášho rozvoja ako takého, hej, a ktorý by sme mali mať v rukách nejako ešte, <clears throat> že pracuje ako riešiteľ témy čiastkovej úlohy štátneho e, výskumu, e, rímska 9, 11, teoreticko-metodologické prístupy k overovaniu konzistentných rozvojových riešení na hospodárskej úrovni. Konec. Kam sme sa dostali? Minulé, myslím, že útorok mal nejaký článok, tento exemplár v hospodárských novinách, že nie s kým diskutovať. Príďte, pán Mikloš. Ale ako pospomíname, ale ja, ja nechcem ako za, ľudí zabávať alebo principiálne nejakým spôsobom stále, mhm. stále e, e, vrácať do minulosti. Ale napríklad príklad s tými peniazmi, aké to je oné, oné skreslenie, to treba vysvetliť trochu inak, ale v princípe, v princípe je príklad, ktorý vystihuje tú transformáciu E, že v roku 89 alebo 93, alebo keď vám tu hovorili, že vlastne tu nič nefunguje, tu nič, ako to všetko je zaostalé, to sa niečo tu vybudovalo, ale to všetko aj tie báne konec koncov húťa a tak ďalej, to akože len tak ide ako nejako a nikam to nevedie. E, tak z tohto stavu s tými všetkými vládami neschopnými, zlodejskými, ktoré tu dneska pokračujú v tej kontinuite kadejakej, krížom cez bývalú federáciu, my sme zvýšili objem obeživa <laughs> v tejto krajine 18,5 krát. No tak z toho niečo, niečo, z niečoho muselo vzniknúť, nie? To sa len tak ako nenaparilo. Takže, to takže, horúčka. takže, takže e, toto je, toto je šok, e, ktorý by už ľudia mali začať trochu chápať, že ich 600-700 e, eurové mzdy, alebo ja neviem aké príjmy, ich 61 eurové základné dávky sociálnej pomoci, motivačné, neviem aké, ich zamestnávajúce z agentúry, ako v lepšom prípade SBS karov, v horšom prípade v nejakej montárni káblov. Ich e, nekonečné otázky, že kedy bude, ja neviem, rozvoj východného Slovenska, alebo bude e, Oravy, alebo Kisus, alebo, alebo Levíz, alebo čoho, proste smerujú ako mm, zbytočne do toho istého úzla stále. Ako s touto garnitúrou nič už neurobíte. Ako pokiaľ ich, <laughs> ako, E, doslova nezlikvidujete, to je najhorší prípad, tak, tak, tak politicky nikdy nič. Oni vám vždy to divadlo zahrajú, že vždy e, nejakú kontinuitu splácajú a budú pokračovať v tomto <laughs> množení obežíva do svojich vlastných kežení až dovtedy, dokedy nezistíte, že vo vašom pezinu systéme, či v prvom, či druhom pilieri nie je nič. Kvôli tomu, že mimochodom o 20 rokov CCA to už nezastavíme, ani dneska nás bude asi o milión menej, <laughs> takže to je len tak ako na okraj. No a ešte to budú aj nejaké A to, iný. tomu sa dostanem organicky, k tomu ľudia sa častokrát pýtajú, že dobre, tak to sú také vízie, ako temné, potom trošku srandovné, potom sa niečo dozvieme, ale... Počkaj, počkaj, jediné, čo chcem povedať, že asi to predlžíme trošku ešte dlhšie, dobre, kľudne, aby ak, ak je čas, ste vedeli vy posluchači, že do tej Ale 11. netreba absolútne špekulovať nad kapitalizmom, ako skončí, pretože e, Tomasa Piketty už poznáte mnohí, tu je Druckerovú knihu Kapitál v 21. storočí. A existuje taký chytrý americký ekonom, volá sa Bradford Long a to je naozaj poctivý ekonom, teraz vydal krásnu knihu o hospodárskej politike Alexandra Hamiltona najnovšie, ale to je taký ten čistý, poctivý mainstreamový ekonom, Hej. Trošku možno, že keynesovsky orientovaný, ale veľmi málo. A on toho Pikettyho vlastne už pred rokom a pol používa, a prepočítal jeho, jeho, jeho parametre, aj tie parametre, aké sú v historických štatistikách, za tri etapy, za tri epochy. Za tzv. Bele epok, čiže okolo 1900, to bola tá prvá globalizácia, tá prvý kapitalizmus, ktorý skončil potom vojnou prvou v podstate. Potom za obdobie tzv. E, zmiešaných systémov kapitalistických, Uh, on to nazýva, že sociálne demokratické obdobie okolo, vrcholilo okolo 1970 a kúsok za tým, po Tečrovu, po Regana, možno po Nixona už týmto končilo. A potom druhé obdobie, ktoré nastalo vlastne po roku 89 a 95, on to nazýva, že druhá, druhá e, budúca, alebo už terajšia druhá zlatá éra, Gilded Age kapitálu. A tam tie parametre, ktoré vychádzajú z tých úplne jednoduchých rovníc sú také, že ten rast, čo, čo tu bol od druhej svetovej vojny do možno toho, ja neviem, 90. roku ešte, a na západe v priemere 4,5% ročne jednoducho bude ďalších 30 e, rokov, 35 rokov, 40 vlastne, keď to počítal ešte v tej dobe, maximálne polovičný. Maximálne, aj to nie je vôbec isté. E, podiel kapitálu, ktorý si bude brať cez majetok, cez to, akým spôsobom používa majetok, aj, aj rentovo, to znamená, že obsadil aj pozemky, samozrejme obsadil pôdu, obsadil, obsadil vlastne bývanie, lebo tam tie investície ich nadziskov idú hlavne a do toho, aby poskytovali úvery a cez, cez dlh e, tým chudobnejším alebo chudobnejúce stredné vrstvy sa vlastne zvýšil na 43% e, celkového toho produktu, ktorý vôbec vo svete vzniká globálne, samozrejme, že v každej krajine trochu iným spôsobom, na inej úrovni a podiel práce samozrejme alikvotne potom 18% vlastne klesol globálne. A bude klesať ešte ďalej tých 30 rokov, pokiaľ sa nič nezmení v tom svete. E, podiel čistého rentového zisku, to znamená z renty, nie z podnikania, nie zo zisku z podnikania, že inovujem, superím s nejakými firmami. renty. Hej, vlastne, je... vlastne stupne z, z, ob, z, z cca 0, 0 64%, čo bolo typické pre tú povojnovú éru tých 90. rokov, Eh, na 5,21 a pritom samozrejme vybavenosť kapitálu, to znamená, koľko toho kapitálu vlastne sa zvýšila. Aj z 3,39 ku práci, eh, na 3,39, pardon, ku práci z tých eh, povojnových 2,13 cca. Čiže tento to tzv. capital labor ratio, alebo ten substitučný vzťah medzi kapitálom a prácom, ktorý keď kapitál stúpa, tak vlastne práca mala dražieť. Ale paradoxne ona nedražie ako v tej vybavenosti. Čiže celá tá distribúcia, ktorú sme my tu poznali, tam bola otázka totiž, že kapitalizmus je predpokladom demokracie alebo nie. Nie je. Pre Boha nie je. Kapitalizmus je špeciálna forma Uh, teraz to nemyslím marxisticky, alebo ako kľudne marxisticky, ale to není, není podstatné. Uh, je špeciálna forma vývoja, vývoja spoločnosti, ktorá, ktorá sa vyznačuje proste tým, že uh, keď to poviem úplne sprosto, a <laughs> veľmi ľudovo, že kapitalista si môže od, odratávať e, investície a amortizáciu z daňového priznania a z, zo zisku a vy si nemôžete. <laughs> to poviem úplne sprosto. Lebo to, ťa... je ten, to je ten trik medzi občianským princípom a medzi ekonomickým princípom. A tuto vlastne. ťa doplním, pretože predsa len je to iný typ relácie. Viete, čo je to? Ja znova použijem to OKD lebo, a, a US Steel a všetci ostatní. Keď sme teda súhlasili od toho roku 90, že tu budeme budovať kapitalizmus a že kapitalizmus je toto, čo teraz, ako aj Marian povedal, že investícia a všetky tieto veci. Ja to už nebudem teraz brať marxisticky, lebo tam sa mi to viac páčilo, e, tá definícia, že výrobný spôsob, kde kapitál a tak ďalej. Ale to berem presne tak, ako sa to dneska všade hlása. Ešte aj ten Ivan Mikloš to hlásal, že dobre, kapitalista je ten, ktorý má nárok na ten zisk, na to dobývanie renty a na to všetko, lebo podniká s rizikom. To všetko, čo on získava, je vlastne jeho odmena za to riziko, ktoré vlastne vlastne podstupuje. Do čerta, tak jak je to potom možné, že štát český má zachraňovať OKD a tie traje, tri hnusné investičné skupiny, ktoré do toho šli s jasným špekulatívnym cieľom, teraz narazili a zistili, že akurát budú krachovať, tak tie v podstate sa vyvlečú ešte aj z toho 7 miliard, 17 miliardového dlhu a na Slovensku už nehovorí o všetkých firmách od váhostavu cez možno budúci ten US Steel a podobné veci. Veď páni podnikatelia, tak dobre, tak priznajme tú hru, dobre, nepodaril sa nám ten socializmus, nebudeme teda marxisti, budeme teda liberáli, ale potom trpte, pretože keď nedokážete podnikať, tak si to aj znášajte a skáčte pekne z mostov. Nie, že to budú robiť nezamestnaní. E, mimochodom, veď, som veď elementárna definícia kapitalizmu je, a teda funkčného trhového systému, takto názvem by predsa bola šumpeteriánska dokonalá konkurencia. Plus minus, hej. No. A Šumpetrianské dokonalé konkurencii, ako v modeli úplne jednoduchom, e, kde firmy neurčujú ceny, ale sú príjimačmi cien z trhu, čiže konkurujú si navzájom. Vlastne zisk ako taký neexistuje, čistý a zisk. Pretože, to je vynikajúce, čo si pretože, povedal, že tre, e, firmy V tom istom odvetví, netreba firma prerába, zarába, keď, je, keď ju tlačí teda ako lepšia firma, a sumár zisku vlastne v ekonomiky je nula v podstate. Hej? A nie, že potom prídu s plačom, že no, Čiže... no darilo sa to, tak nám zaplatte. Keď my, keď my, sme, my, sme, my sme vykazovali celú transformáciu vlastne od roku 95, alebo odkedy sa to dá, vôbec štatistika to naša sledovala trošku ako v rámci, v rámci tzv. distribúcie alebo užitia HDP, e, vlastne takmer 50 podiel ziskov na HDP voči 42, 43, dokonca to bolo 35% niekedy v roku 99 alebo 2000 voči práci. No tak ako, vážený, však tam tých 50% vôbec nemalo byť, ne? ako v podstate, no mohlo byť, ale veľmi málo, hej. Eh, lebo ten súčet by mal byť ako trhovo štruktúrové vlastne blízky nule na konci roka, aj keď to hovorím, to je, to je ideál iba. Ktorý, globál, globálne súťaže nefunguje až tak. Ale čo chcem hlavne povedať, Eh, veď tam potom treba hľadať ten zázrak v eh, prenesenom význame aj medzi tými 26 miliardami korún v obehu, korún slovenských SKK v roku 1993 v premere a medzi tými e, 18,5 násobkom v eurách cez teda konverzný kurz alebo ten priemerný kurz Hej, jasne, eh, v roku 2015. 1, 2, to je akože, akože mm. No. ja som tam dal väčší kurz, lebo ja som bral ten kurz, čo bol používaný, alebo teda ako sa priemerne vyvíjalo od toho roku 2002 do 2009 lebo ten konverzný bol stlačený umelo, to zrazu, vieme kvôli čomu, no. Hej. Eh, kvôli tomu jachteniu a tak. Ale čo chcem povedať je, že tak potom ten zázrak, zázrak to ako nastal, keď podľa treba s pána Mikloša tu v roku 91, kedy bola púšť. No tak púšť to asi nebola. No. Ale ja to viem, ja vysvetlím úplne presne, prečo to tak je. Len hovorím, treba si tu uvedomiť, že tu došlo k ohromnej redistribúcii smerom nahor smerom k pár ľuďom. To je všetko, to je celá veda. Ja myslím, že to každý vie, konec koncov, čo to počúva. A keď sa teda vrátim zase k tým prípadom eh, dvom, teda čo sme tu trošku rozoberali, Eh, lebo my naozaj nemáme kompetenciu to riešiť. Eh, hroziaci US Steel a má aj iné fabriky na Slovensku časom zrejme. A teraz aktuálne to OKD Ostrava, tak vážený, ale my tu predsa sa nemôžeme pýtať po týchto všetkých 18,5 eh, násobkoch, lebo v Čechách to bude obdobné, hej, v istom zmysle. E, tie štruktúry boli podobné tých ekonomik, aj ten politický proces prebieha rovnako, aj ten transformačný. A podobne aspoň teda. E, že my sa nemôžeme pýtať, že čo tí ľudia majú riešiť teraz v tej vláde, alebo veď, veď pre Boha veď neriešia. Ako, tak potom, ak nie sú schopní to riešiť, tak nech sa tam už nikdy nerabú. Ako. No a ja využijem teraz akože to malé ukončenie, čo urobil Marian. Vidíte, že my pokračujeme ďalej, už je teda po pol jedenástej, čiže skončíme potom až o jedenástej, keď sme sa dneska takto rozbehli, takže ak potom ešte budú maily, prípadne Ešte tam bola otázka, ja si pamätám z, z, z môjho tak Facebooku, myslím, že jedna otázka tam bola na to, že došlo tu k výpadku nejakej siete isté nemenované banky, e, že či to, je, že to, to není podivné, takýto megabook, či ako to ten pán nazval. No, ja neviem, či to je podivné, každopádne viem, že tá banka momentálne predáva v Maďarsku svoju, respektíve takto. Umožní maďarskému štátu, aby vstúpil do jej pobočky, ktorú tam má, teda cery, súčasne s EBRD, to je taký obľúbený trik, hej, použiť EBRD. To náš použila Penta, keď získala želez, e, hlinkárne v Hrone, pardon, v Žiar nad Hronom, zase bývalé Ehm, takže, takže tá banka zrejme nie je vo veľkej kondícii, ale ja nechcem špiritizovať. Os, osobne som to aj minule spomínal, naozaj je hlúposť vyvolávať na Slovensku bankové paniky, pretože aj, aj voči konkrétnym bankám si to nedovolí vôbec. Lebo jednak e, je pravda, že ten sektor je konsolidovaný, pokiaľ ide o to krytie úverov vkladmi a tak ďalej, ako jeden z najlepších v Európe. Možno, že aj najlepší svojím spôsobom. Slovenské obyvateľstvo je naozaj konzervatívne, a to, to, to nemusí byť argument a jednak samozrejme sú tu, sú tu minimálne dvojstupňové parametre ochrany vkladov, hej, jednak európsky a samozrejme ten národný. Čiže ja, ja neprepokladám, že by bol nejaký problém a priori v tomto, že by tam bol nejaký likviditný problém alebo čo. Zrejme to nezvládajú niektoré tie veci, to je všetko. No, to... Ale no. každopádne tie banky odchádzajú, odchádzajú z týchto štátov okolo nás, pretože tam naozaj oni, oni nevedia, keď navyše tam Orbán zasehol voči ním, voči tým hypotékám, švedských frankoch a tak ďalej čo u nás sa mnohé veci ne, nestali voči bankám v minulosti, banky na Slovensku a v Čechách. Fakticky všetky talianské, rakúske banky E, možno aj iné ešte nemecké majú, majú posledný zdroj príjmu z poplatkov a z, a z úverov a z, a z e, poslušne, poslušne platiacich ľudí v Čechách a na Slovensku. To treba to len povedať. Ale OK, to už asi teraz nezmeníme. No nedostanem sa k slovu, ale aspoň dám otázku, že ako to je s tými teraz negatívnymi úrokmi? E, ja neviem, ako to je s negatívnymi úrokmi. V Čechách ale, to už vraj začalo. Ale ja som... To, to je politika, ktorá <laughs> samozrejme ešte zrýchli koniec toho systému ale mm, neviem to teraz nájsť, bolo to možno, že pred Vianocami niekde publikované, ale v Švajčiarsku došlo k absurdnej situácii a na tom by som mal rád vysvetliť, že prečo ten systém skončí nakoniec. V Švajčiarsku došlo k tej situácii, ale tá situácia zrejme trvá. Že švajčiarske obce a komúny, alebo teda kantonálne vlády e, prosili doslova aj oficiálne občanov, aby platili dane, ktoré majú platiť inak, rôzne dane samozrejme, čo najneskôr do, na ich účty, pretože účty samozrejme musia logicky potom prenášať tie pozitívne salda do Švajcarskej národnej banky a tá im to cez nás úročí myslím, že momentálne minus 0,7%. <laughs> Takže nastal šok, ktorý trvá naďalej, aké zrejme švajcarské vláda <laughs> asi či centrálna Čína už potom ich vyzvala, aby to moc nešírili tieto, <laughs> tieto akože dobre mienené rady že krajina, ktorá navyše nie je v Európskej únii, alebo teda v týchto štruktúrách, e, vyzýva... Nie, to nejde o to, to ide o logiku, že proste prerábali na tom. E, vyzýva vlastné obyvateľstvo, ktoré chce platiť dania, má platiť dania, aby platilo čo najneskôr, aby, <laughs> aby dovtedy dúfajú, že, tá, že tie negatívne úroky budú odstránené z, tej, z, toho, z toho ukladania v Centrálnej banke. Marian, ale tu si niečo povedal, čo predsa len ťa zastavím a poprosím o vysvetlenie, lebo ja som si vždy myslel, že dobre, to hrozí akurát mne ako individu, že mám v banke 1300 eur a teraz, keď dojde k tomu negatívnemu, no tak mi z toho budú ukrajovať a podobne, ale ty si povedal jednu veľmi dôležitú vec. Čo čože, čože my, občania, obyvateľia, ale to sa bude týkať účtov všetkých inštitúcií, mm. všetkých. To znamená, že všetci na tom začnú strácať. To znamená, že bude tu nejaká inštitúcia, teraz radšej po, poviem verejnoprospešná. Existuje jediná, jediná tá má 100 000 eur sa dá a z toho bude strácať. v tejto situácii a preto ja som to aj viackrát mm. rozoberal na Facebooku a to sú skutočne tie helikopterové peniaze. Ja nie som zastancov tejto myšlienky. Ja nemyslím, že niečo vyrieši na svete. Ale jediná cesta, ako hrať komédiu ešte aspoň chvíľu ďalej globálnu, je dať ľuďom fakt peniaze, aby niečo kúpili. Oni takto infláciu týmto, ale jednoducho, aby to išlo do čistej spotreby. To znamená, že si povieš, a keď niektorí si z toho zrejme aj už poriadol, že si povieš, áno, dostal som extra peniaze, a tak ich použijem, no tak mm, doprajem si niečo, pretože to sú extra peniaze v podstate. Možno, že zaplatím nejakú exekúciu z toho, ale jednoducho sú to extra peniaze. Mhm. Iný model už neexistuje, pretože keď e, logicky vzaté, keď, keď nemecké poisťovňa, zaisťovne globálne experimentujú a robia to reálne s tým, e, že na konci dňa, keď musia zavrieť všetky účty podstate, ktoré majú a nahlásiť cez vlastný bankový systém centrálne banky, teda v Nemecku a samozrejme cez... Lebo to, preto, preto vám zaviedli aj celý ten SEPA model, hej, že máte tam tých 15 0 a tak ďalej všetko jednoducho funguje týmto momentom a zároveň e, zúčtovanie všetkých pozícií vlastne ku koncu dňa, keď to takto poviem ľudovo. A, no, to povedal, a ak, tam majú, ak, tam majú, ak tam majú pozitívne zostatky v mhm. eurách, čo je oficiálna mena, teda Nemecka, ako samozrejme teraz, tak jednoducho v tej ECBčke im to bude v noci uročiť tými minus 0,4 momentálne. A teraz vzniká obrovský problém, ktorý začali oni riešiť svojím spôsobom predpotopným spôsobom, ktorý má obrovské transakčné náklady, že si povedali, že aspoň časť týchto peňazí budú držať nie že v devízach, ale vo valutách, doslova vo valutách, to znamená, ja neviem, americké doláre, jeny, alebo čo chceš, britské libry, nie v eurách, nie v eurách, pozor. Áno, lebo ich to bude A budú to držať s prepačením v trezore, ktorý majú v, v menej rastine, na centrále. No tak tento stav sveta, to, čo som spomínal s tým Švajčarskom, a teraz s týmito e, globálnymi firmami je s prepačením, ako prepačte, vážení poslucháči, drbnutý Už na hlavu. <laughs> Drbnutý na hlavu, pretože to nie je normálne. Uh, Otázka je, ako toto riešiť. Navyše, keď je elementárne jasné, keď som tu spomínal aj tie prepočty toho Bradforda de Longa a tak ďalej, že my vlastne, tiež som to už viackrát hovoril, my tlačíme problém, ktorý sa čas nazýva E, diskontná a čas, ča, diskontný a časový intergeneračný nesúlad záväzkov a pohľadavkov, pretože my tlačíme e, populačný naraz minulosti s predlžovaním e, veku dožitia v tých vyspelých štátoch, ktorý je tu určite nejaký, s klesajúcou populáciou, ktorá sa neobnovuje vlastne dnes, demografia jednoducho je nula, hej, globálne, ako teda myslím v tých vyspelých štátoch. A zároveň tie minulé záväzky pozície v penzijných fondoch, špeciálne, teraz nemyslím len DSS-kové typy, ale ako také vôbec penzijné fondy, poisťovne ako také, technické úrokové miery, čo boli používané vysoké, vyššie teda ako dnes, sú, sú vlastne dnes nedosiahnutelné. Ale zároveň sú to záväzky voči napríklad penzistom alebo voči, ja neviem, nekomu poistenému a tak ďalej v životnej poistke. Čiže toto je už samo o sebe technicky neriešiteľný problém. Čiže ako, a, a do toho dostaneš negatívne úroky. Tak ako teda ktokoľvek ako centrálny bankár chce tento problém riešiť, ja si to neviem predstaviť. E, odpis dlho Boli tu debaty, ináč mimochodom, že ste si dneska všimli, že, že zase MMF vyzýva Európsku úniu, aby urychlene riešila Grécko. No ja neviem, ako... Hm, zase bude mať grécke leto, ako to vidím, napriek teda Ciprasovi a všetkému tomu veľkému snaženiu z minulého roka ale, ale nepomôže odpis dlhov. E, také, také myšlenky tu boli v minulosti, že odpíšme tie dlhy a jednoducho si ako povieme celý svet globálne alebo nejako proporčne sme si pomohli. Ale toto nemôže fungovať, pretože tie dlhy, tie obligácie, ktoré sú mm, nositeľmi tých dlhov vlastne, tie, tie zabalené aktíva vlastne, aktív, pre niekoho to je aktívum, tvoj dlh je pre niekoho aktívum, že jednoducho vieš, že mu zaplatíš o pár rokov a má z toho úrok. Aj v Grécku sme to videli, boli vyplatené konec koncov aj s tými šialnými úrokmi 40-percentnými a tak ďalej, ktoré boli v roku 2011 e, na, vrchole tej krízy. Tak, tak jednoducho sú aktívami zase iných ľudí. Sú aktívami, tie dlhy sú aktívami v bilanciách poisťovní, zaisťovní, ja neviem, dss čiže <laughs> ako to chceš odpísať? Veď to je úplná blbosť. Prelieva to je nič. Nejak... Nie, to sa nemôže prelievať, lebo to je, jednoducho, to je, to je reálny stav, ktorý tu je, uznaný a zároveň z týchto pasív niekoho, dlhu, či štátov, či teba, či ja neviem, nejaké firmy, sú aktíva niekoho iného. Čiže toto je ten problém, ktorý my nevyriešime tým, že povieme, že polovičku preč, hej, nominatívne. Alebo čo. To je úplná blbosť, ako to, teda nominálne, pardon. Čiže my sa nevieme dostať. Tento, problém, tento svet má problém. Globalizácia ho dorazí kompletne, lebo to je nezastaviteľná. To je automat na likvidáciu jednoducho pracovných miest a stredné vrstvy. To je bez diskusie v tých Spojených štátoch. A demografie problém sociálny, to znamená 40 rokov preferencie kapitálu, nekritické preferencie kapitálu v tom, čo si brá z toho produktu. U nás ešte teda stále živené tými <laughs> absurdnými blábolmi ľudí, čo si reálne myslia, že, že ako nejaké pravicovo-libertariánske presvedčenie o voľnom trhu rieši svet, no tak prepačte, to nerieši nič, ale ako to je úplne jedno. A tretí problém je, že my nedokážeme škole, zabezpečiť dnešnými centrálnymi vládami, ani tými globálnymi inštitúciami a integračnými, a Európska únie, komisia, ECB, bla, bla, bla, nedokážeme zabezpečiť žiadnu aspoň trochu uspokojivú zmenu s tým výhľadom, ktorý nás čaká, ktorý som tu tým e, Delongom sa snažil ako trochu demonstrovať. Čiže toto skončí zlé, bodka. Ale, ale to nie je moje ako konštatovanie, že teraz ľudia, no, tak čo už, no to je jedno, tak si vypíme. Nie. Ja sa pýtam, kedy začneme na úrovni štátov jednotlivých, parlamentov, na úrovni tých európskych štruktúr nejakých diskutovať alebo globálnych o reálnych riešeniach tohto, čo je veľmi jednoducho pomenovateľné a zdokumentovateľné. XY múdrymi ľuďmi na svete, to nehovorím ja, ja no. to môžem len trošku inak interpretovať alebo pospať, alebo možno, že niečo navyše sem, tam niečo lokálne, ale to je tak všetko. Maria, na to už veľmi subjektívne odpoviem, že to asi až vtedy, keď už médiá hlavného prúdu, čiže ten mainstream, budú úplne dolu a nikto ich nebude ani kupovať, ani počúvať, ani nebudú mať žiadne e, všetky tie mm. marketingové e, aktivity, ale keď, budú, keď bude 100 tisíc ľudí napojených na náš internet a bude počúvať Nie, to, to naše vieš, oni keď skončia, tak mm. oni potom budú dostať taký grant z Európskej únie alebo z e, Áno, norského finančného no. mechanizmu alebo švajčiarského, lichtenštajnského, aj taký mimochodom u nás na to, aby prežili. Ale ja nemám, ja nevravím, však nech sa snažia oni niečo robiť, ale áno, doplním to teraz, to nemyslím voči slobodnému vysielaču. Veľa ľudí sa čuduje, na čo chodí do slobodného vysielača. Prosím vás pekne, prestanete sa už čudovať konečne furt. Pretože nemyslím voči mne, všeobecne, pretože Tým, jednoducho... sme si tak pekne popovídali. Jednoducho, e, ja osobne, a teda budem veľmi skromný, ja naozaj som hlúpy človek a videl som a prežil kadečo, teda to som veľmi ma nesníva. To vždy ešte, ešte sa nesníva ani tomu, čo som tu citoval z toho oného osobného spisu. Ani tým starým dvofotroch, čo, čo ich to stále pozývam. Ale e, toto naozaj je situácia dnes vo svete. A preto vidíte aj tie, tie, tie politické pohyby typu Trump a tak ďalej v Amerike Eh, a nielen v Amerike, eh, kde prestáva platiť tá absurdná nejaká pseudoelitárska eh, intelektuálna póza. Nechcem uražať intelektuál. Reálny intelektuál je vždy reálny intelektuál, ale bohužiaľ on taký nie sú už. Eh, že my sme nejaký hlavný demokratický prúd a tí, čo píšu niečo iného, rozprávajú, alebo po prípade sem tam niečo aj k veci možno povedia, to sú nejakí konšpirátori. Čiže padnutí na kybel kompletne, alebo čo. Chú, ja dneska, ja nevravím, ja nevravím, že sa mi všetky relácie na slobodnom vysielaní, ja, ja, ja slobodnom vysielaní veľmi nepočúva, keď ho pravdu neviem kedy že sa mi páči všetko, čo tu odznieva, alebo na nejakých iných e, alternatívnych médiách, ale ako každý človek, ktorý sa zapojil za posledný rok do ťaženia proti konšpirátorským médiám na Slovensku, no o tom, o tom dám, môžem napísať nejakú špeciálnu esej, je v podstate nejaký šašek ktorý ja, buď niečo ukradol, alebo ukradol jeho foter, <laughs> alebo, alebo dostal nejaký grant, alebo žije z toho, že píše blúdy. Marian, Marian <laughs> kľudne to vysvetlím z roku 70, keď nastala tuhá normalizácia, keď bolo také, že proti rozvracačom a proti, e, neviem ako to ešte bolo pomenované, ale vyšla taká brožúra, čo sme mali na vysokej škole a kde sme sa všetci v podstate mali zaujímať tým, že eh, republiku si rozvracať nedáme. To bola tvrdá normalizácia. <laughs> Momentálne je to, že kapitalizmus a demokracia demokraciu takú, si jednoducho rozvrácať humor, nedá. Humornú skúsenosť, ktorú potom dokončím ešte niekedy, či písomne, alebo slovne, a možno, že tým sme boli, a poďakujem sa ľuďom, že sa o to zaujímavé počúvali. Ale my sme boli vždy takí trošku v tomto aj humanistickí, lebo ja keď si pamätám, keď som prišiel ekonomický ústav na Sávku, tak som tam pratal jednu miestnosť, kde boli aj poučenia z krizového vývoja eh, po roku, 69, po roku 68, E, v strane na ekonomickom ústave SAV. E <laughs> a tam sa mi najviac páčilo, ich tam bolo vtedy asi 80 na tom ústave. To som tú miestnosť prata, potom si tam nanosila veci pani Šmenerová. Usal <laughs> som ísť do inej miestnosti ale to je to, je, to, je, to, je to najmenej, čo by som, to som celkom rád, že <laughs> som mohol vypratať miestnosť. E, kde sa potom zahniezdila, ale to chcem povedať, lebo bola moja šéfka chvíľu, ale čo chcem povedať je, že mi sa tam strašne páčilo, že oni to vyriešili tak. Oni boli normálni, <laughs> tí ľudia, aj keď teda, no, nie zase, že by to boli boviaké ekonomovia aj v tej dobe, E, že to hodili na tých dvoch, čo medzi tým emigrovali. <laughs> že to boli tie živly, čo, ako, Až, za to môžu, čo robili čo... zle. Hej. Jeden bol v Kanáde a druhý neviem, kde skončil. <laughs> Takže... ja, Teraz sa už zabávame. Teraz je Mikloš na Ukrajine, tak za to môže Mikloš, vážený. Všet, všetkým to povieme tak, jak to je. Ale Mikloš, Nech sa Ivanovi Mikloš trošku si vymyslel, vymyslel búdu, aby vyzeral dôležitý. Ale než skončíme, lebo pomaly už je tri štvrte, došiel jeden zaujímavý mail, ale než ho uvedieš, Martin, lebo je to otázka na nás dvoch a hlavne teda na teba. Ja ešte jednu vec vec uvedem, pretože to som si uvedomil ešte skôr, než som prečítal ten mail. Veď je tu riešenie. Proste našou momentálnou najlepšou produkčnou schopnosťou, ako míňať peniaze, ako vytvárať tú produkciu, je tento biznis. Kľudne čítaj. <laughs> Zdravím vás, no. zdravím vás, páni ekonomovia. Pán Koroni sa pýtal včera v relácii opony, že prečo stojí jeden emigrant 250 tisíc eur a nie 255 tisíc eur. A voláko je ticho okolo kauzy Panama Papers. Super relácia, ďakujem za odpoveď Jano z Anglicka. Ešte pre istotu doplním, že už asi nebudeme mať čas, keď chceme až len do 11. aj tie Panama Papers. Panama Papers to je téma, ja to vôbec nepredsednem, počas týchto Papers ešte bude 150 miliónov zverejnených a iných aj z iných daných rajov. Neviem, čo tým sleduje, každopádne sa z toho zatiaľ vyzliekli. Možno niektoré štáty to trošku potrestajú, Nemecko, Švajčiarsko, také tie spolahlivejšie štáty, ešte trošku slušné, ale na Slovensku nič sa neudeje samozrejme. A, a pokiaľ ide o, o tú otázku tých imigrantov, ja osobne, mm, no bohužiaľ toto prehráme ako. E, myslím v tom zmysle, že buď sa tu budú voziť potichu tí ľudia, a vláda sa bude tváriť, že o tom nič nevie, že tu tak oni prišli ako ne, s nejakou špeciálnou ako cestou. Začína pomaly. Tam alebo, alebo m, mm, platí to asi ťažko, my budeme vláda túto časom teda. No a pokiaľ Európska únia a samozrejme aj Spojené štáty, ktoré sa toho montujú v kuse, nezastavia tie excesy politiky voči Afrike, severnej, voči, voči západnej Afrike, voči samozrejme arabskému svetu, toto riešenie predsa nie je v tom, že či my <laughs> budeme hasiť to, čo vlastne vzniklo tou idiotskou politikou či tým štátom. Nenašlo našou, Slovensko, Slovenskou, preboha, my sme v Afrike nikdy neboli, ako, neviem Takže, takže nevidím to, nevidím to ako, ako prechodné. Čisto z bezpečnostného hľadiska, keby sa chcelo, to, to je ľudový výklad, tak samozrejme nie je problém urobiť tie hranice dokonca, tie, tie, tie námorné takmer nepredlišné, ale uh, ja, ja to vidím vyložené v polohe vyjednávania a vydierania tých hráčov jednotlivých. Teraz bude zaujímavé, čo bude v Turecku. Ja osobne si myslím, že od, eh, odstúpením teda zrejme aj zo strachu toho premiéra Davutoglu, Davutoglu a neviem, či pán Erdogan neprekročil určitú hranicu, ktorú, ktorá sa mu neveľmi oplatí, sa mi zdá. Z hľadiska vnútropolitického, pretože v Turecku je tiež kríza fajnová mimochodom Eh, Líra to je ako teraz hit v úvodzovkách a to, je, to, to bolo aj očakávateľné. Oni tú ekonomiku v minulosti dosť prehriali, takzvané, hej, aj, aj inflačne, aj mali, mali určité aj napriek tomu, že robili obrovský pokrok oni. A fakticky oni by ani úniu nepotrebovali ekonomickú, ako čisto ekonomicky. E, Európsku úniu, myslím. Dneska už nie. Ale, ale toto podľa mňa nie je, nie je cesta. Mali by tam byť nejaké normálne, normálne vzťahy a skutočne sa správať trochu slušnejšie aj k tým kurdom a vôbec k tej sírskej, sírskej nejakej vláde. Lebo toto, toto sa nedá hrať na všetky strany ako táto globálna hra. Napriek tomu, že Turecko má obrovskú armádu, modernú armádu, samozrejme to všetci vieme. A hovorím, ekonomicky určite oni urobili obrovský pokrok za posledných 20 rokov, ale nepáči sa mi to. Toto, toto ma dosť eh, ako znepokojuje, čo som momentálne deje v Turecku. Ale neviem. Toto doplním eh, presne kvôli tomu, že dobre, človek by povedal, že nejaký logický vývoj by to malo, ale teraz, čo sa stalo aj s tým, že teda premiér odstúpil a prezident je taký, ako ho teda vidíme my, Európania, že už dávno stratil punc demokrata a všetko ostatné. Do toho prichádzajú všetky takéto ďalšie veci, ako teraz sa zistuje, že kto to vlastne zbombardoval ten humanitárny tábor tam pri tom meste a tak ďalej. A ako viacero nezávislých televízií to už komentovalo takým spôsobom, že ako keby nikto, ale v skutočnosti vlastne však stále tam operuje turecká armáda a turecké lietadla. Ja, ja Počkaj, ja to ešte dokončím tým, že to ale znamená, že Turecko sa nám pred očami naozaj zvrháva tak, ako sa zvrháva rakovinový nádor na niečo veľmi nebezpečné a o to horšie, že už je cesta nezvratná, keďže tá, teraz to škaredo poviem, blbá blbá Merkelová odsúhlasila práve s týmto davutolum veľmi šikovne, ako presne všetky tieto migránske čachere, že jedného za jedného a proste povolenie víz a podobne. A teraz to niekto ale uviedol, prepáč, že som do toho takto skočil, lebo toto je akože podľa mňa dôležité, že dokonca sa tým v podstate teraz otvára takáto možnosť my budeme platiť ako Európska únia Turecku. Turecko príjme všetkých tých emigrantov naspäť k sebe, vybaví ich tureckým občianstvom, pretože to bude môcť, to už je v podstate ich záležitosť a zase nám ich bezvizovo pošlu naspäť. A tie krajiny ako my, a tie krajiny ako my, ktorí odmietneme migrantov, tak my budeme za každý jeden kus škaredo povedané, za jednu kusovku platí tých 250 buďme, Buďme seriózni, nebudeme mejstri, ja to poviem takto. Ale tak ja som si mňa trošku osobne, dovolil mňa osobne, Turecko, také. Turecko ako demokracie veľmi nezaujíma a nikdy ma nezaujímala a ako krajina, ale hovorím, ekonomicky robila veľký pokrok. Má spústu šikovných ekonomov všade po svete. No ja by som ako reálne šikovný ekonomov. V tom som ale čo chcem povedať, čo chcem hlavne povedať je, pre mňa, mňa znepokojuje tá situácia z hľadiska tureckého vnútorného vývoja. Pretože v každej krajine v konečnom dôsledku rozhodujú najsilnejšie e, priemyselné oligarchické skupiny. Aj v Turecku. A aj v Nemecku, keby už išlo skutočne do totálneho mrdu, mrdu tak poviem otvorene, že niekto by za to Merkel prišiel z tých ľudí, ktorí tam majú ešte zdravý rozum a vedú tie nemecké, nemecké priemyselné nejaké tie korporácie a kartely a všetko toto ostatné historicky. Ale, a to sa zrejme aj stalo už. Merková veľa vecí už začala aj ustúpať vnútorne, myslím, nemyslím e, smerom k štátom ako je Slovensko Hej. a podobne. Ale e, čo sa týka Turecka, to sú, to sú štáty, ktoré majú veselú históriu v úvodzovkách vojenských prevratov a podobných vecí a ja by som bol veľmi rád, keby sa v Turecku také niečo e, zrealizovalo a hlavne rád preto, že, že to by totálne destabilizovalo celý tento región. Jedna vec, a druhá vec je, že podľa mňa je, je v, e, v silách e, Erdogana si uvedomiť tie hranice, hej, ktoré sú e, a v kapacite, ktoré sú zrejme aj takticky dôležité preto, aby, aby ne, nehnal tú situáciu ani na vonok, ani dovnútra do zbytočnej konfrontácie. To je všetko, čo som chcel povedať. A to je naozaj veľmi pekný záver, lebo to ja zase súhlasím a zhodnem sa v tom, že ešte za čas môjho pôsobenia v exporte som obdivoval Turkov, ako to skutočne industrializujú, ako idú prudko dopredu. Nie, že po 5 ročniciach a po 10 rokoch z roka na rok. To boli obrovské objemy a obrovský rast všetkých tých infraštruktúr a všetkého takéhoto. Ale toto, čo hovoríš, to, to, tam ja sa bojím tej islamizácii, ktorá e, no, v Európe skončil ten vývoj fašizmom tam to môže skončiť nejakým a, mimochodom, fundamentálnym... Ja sa nebojím islamizácie v tomto zmysle, pretože teraz to, to dám na Facebook, to slúbujem všetky, čo to počúvajú, ešte to je skoro hodinu. Aha, Vyšla pekná štúdia Američanov, e, dobrých Američanov, do diekonov, ktorí úplne jasne ukázali, že primár, primárne v tej agresívnej islamizácii, to znamená ISIL, Daesh, ako sa to volá, všetky tieto útvary nejaké prapodivné, ale aj iné skupiny, Hej. Eh, nie sú primárne ekonomicko-sociálne faktory, aké sú dôležité samozrejme, primárna je odporúči systém. Jednoducho oni verbujú ľudí reálne a tí ľudia reálne ich, ich podrobne skúmali pôvod a vlastne všetky možné toky sociálne a tak ďalej. Oni dokázali títo ľudia zdokumentovať z rôznych zdrojov sú nastavení ako e, dezilúzii voči systému, ktorý napríklad videli, keď boli v Británii alebo neviem kde všade, to ich vôbec neospravedlňuje. To by bolo teda veľmi lacné. Ale e, o to je to, o to, je to nebezpečnejšie v podstate. No, ale... Už naozaj potom oni, oni idú e, v niektorých momentoch, mnohí idú teda bez ohľadu na následky, to čo robia. Ale robia samozrejme šialenosti, ale je to tak. My sme tu ale tiež v hodne značnej dezilúzii, tak čo teda, dáme sa potom zverbovať? <laughs> Alebo ako to bude? Na záver poviem. Príliš no, inovatívne by <laughs> Nie, ako však samozrejme. Skúsme vyriešiť to OKD a to US Akože aj my máme strašnú dezilúziu a teraz som zvedavý, kedy za mnou príde nejaký Ahmed a ponúkne mi možnosť ako s ním zápasiť o lepší svet. Tak, tak sa to deje. Medzi, medzi, medzi stavom byť pripravený a byť pripravený bojovať a reálne bojovať a nek- celkovo 7 je veľký rozdiel. Ježiš, a to už máme veľmi nebezpečnú tému, takže pomaly končíme. A keď je, áno, hej, už aj Martin ukazuje, tak jediné, čo teda ako poviem, že som veľmi rád, že vlastne táto relácia bola, nebol to len taký pokec medzi nami, ale e, vidím, že sa aj zapájali ľudia, veľmi veľa mailov, aj tie telefonáty. No a Igorovi a ostatným chlapcom aj tam z námestova a z Oravy slúbujem, že niekedy v lete urobíme nejakú diskusiu priamo tam a možno aj takto ako rovno do slobodného vysielača, lebo to sú iné otázky, ktoré kladete niekedy trošku akoby mimo tohoto nášho rámca, ale je dobré, že ich kladete, to je v poriadku. My sa s tým tým vždy vyrovnáme. Dá sa to tak povedať. No a kľudne poviem, nech Boris potom počúva, nech si povie, či sme dôstojne e, zaskočili v prvej línii za teda ich e, reláciu, ktorú mali s Vlkom. A ja som veľmi rád, že teda takto som dotiahol do štúdia teba, Marian. No ja som že... rád, že som to asi šestýkrát v posledný pol rok a dúfam, že to ešte úplne nerudí ľudia. No a potom už budeš, keď budeš promovať knižku. A každopádne, každopádne ďakujem všetkým za pozornosť a všetko dobre prajem a, a optimizmus. No však to práve. Díky pekne, díky aj tebe, Martin. Takže až tak už ideme do záveru. Ďakujem aj vám, poslucháči, čo ste nás počúvali a počúvať budete. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.